Barberàs amb Jessica Crespo. Són les 10 del matí, és dimecres, és dia 13 de desembre i així comença El RAS, el magazín matinal d'Apunt, que en la seva tercera entrega continua apostant per temes controvertits i que no deixen indiferent. Ui, corrupció. Els sers humans són corruptes per naturalesa? Hi ha una explicació cultural darrere dels elevats índexs de corrupció a determinades zones? Els països mediterranis són més corruptes que els entreeuropeus? Quan la ciutadania ja ha perdut la confiança en les institucions, què es pot fer per a recuperar-la? Són moltes les preguntes i nosaltres busquem les respostes amb dos personalitats destacades en este assumpte. Parlarem amb Rafael Jiménez Asensio, és director de la Fundació Democràcia i Govern i professor de Dret Constitucional. I també escoltarem a Hervé Falciani, sí, el de la famosa llista que ara fa 10 anys va posar nom a més de 130.000 evasors, entre ells 700 espanyols. La corrupció és el nostre tema del dia, però són 3 hores de ràdio Ràdio, així que tenim per davant molts més altres temes que aproximar-los. El menú que els proposem avui ens el detalla Joan Tur. Què tal? Molt bon dia. Bon dia, Jessica. La reducció dels períodes de pluja o l'increment de les temperatures. Els efectes del canvi climàtic es fan notar ja a les nostres vides i volen saber com. Amb l'ambientòleg Andreu Escrivà, cada setmana abordem esta nova realitat en Desgel Avui tindrem a Paco Esteve per a parlar de Geleres, un tema que aborda en el seu llibre Si ha nevat, Premi Enric Valor de novel·la. L'art és una peça fonamental del nostre magazín i per això obrim una secció amb la participació habitual de Mar Roig, que col·labora actualment amb el Victoria and Albert Museum i ha treballat a la Tate Britain. Avui comencem amb el toc de les campanes. Pau Sarrió, historiador, ens conta els secrets del toc de campanes i la funció comunicativa que desenvolupaven. L'entrevista del dia serà amb Carmen Chávez, guionista valenciana que ha estudiat, entre d'altres, en la prestigiosa escola de San Antonio de los Baños de Cuba i ha sigut la guionista de pel·lícules tan taquilleres cançons com Jo soy la Juani de Vigas Luna. Això en la primera hora, Joan, però en la segona proposarem als nostres oients fer un viatge temporal. En la segona hora, Jessica, els convidem a pujar a la màquina del temps per tractar d'albirar com serà el futur. Què passarà amb la roba en una població cada vegada més envellida? Hi haurà materials que ajuden a millorar la qualitat de vida dels majors? José Gisbert, tècnic D, Materials i Sostenibilitat de l'Institut d'Investigació Tèxtil del COI, vindrà per a explicar-nos en quina direcció avancen els prototips. Seguirem de viatge, però esta vegada de València cap a Kènia, per parlar d'un conte que s'ha traduït del suahili al valencià. Ho ha fet en part Piera, il·lustradora que desenvolupa també una important tasca en matèria de cooperació. Els beneficis de la venda del conte es destinaran a donar suport a l'escola infantil de l'illa de l'Amo a Kènia. I ja en l'última hora, en la recta final, la tercera hora, ens posem com còmodes en la butaca del cinema. I ho farem cada setmana en companyia de Sara Manzanet, directora del Festival Internacional de Mis Metratges La Cabina. Avui ens acompanyarà un jove director valencià, Ivan Fernández de Córdoba, autor d'un curt molt premiat que es diu Un lugar. I parlarem d'Angelina Jolie i de Jessica Alba i de Victoria Beckham. No ens hem tornat bojos. Anomen estes estreles eh, mundials perquè estan vinculades no, al glamour valencià. Sí, però per a nosaltres el glamour són aquells projectes o empreses que estan aportant valor i fent coses importants fora de les nostres fronteres, com és el cas d'una empresa de sabates de Villena que ven aquestes sabatetes a tota aquesta gent famosa d'arreu del món. Moltíssimes gràcies, Joan. I com ja saben, ens interessa conèixer el que pensen, saber quines són les seues percepcions, i per això tenim diverses línies de comunicació obertes amb vostès. Ernest Parra, molt bon dia. Bon dia, Jessica, i estem d'enhorabona. Hem superat els 15.000 seguidors a Twitter Twitter, més de 10.000 a Facebook i més de 1.000 a Instagram. No donem abast a tots els missatges que ens arriben pels tres canals oberts. De moment, a Twitter i Instagram ens trobareu com arroba a punt guionet baix media i al nostre mur de Facebook, facebook.com barra a punt media. En l'espai de xarxes esperem donar veu a tothom, també a les crítiques constructives que ens feu. Avui vos demanem el vostre parer sobre la corrupció, amb l'etiqueta Coixineta al ras corrupció. Ja heu escoltat que tenim convidats de prestigi. I com com el personatge del dia és Carmen Chaves, vos convidem a parlar de la importància dels guions i dels guionistes amb l'etiqueta coixinet al ras guionistes. Vos recorde el WhatsApp del programa on podeu deixar els vostres missatges de veu. És el 627 04 89 17. Repetim, 627 04 89 17. Ens agradaria que ens deixareu també el vostre nom i cognom i des d'on crideu. Teniu les línies obertes del programa. I anirem coneixent el que ens esteu contant a totes aquestes xarxes xarxes socials al llarg també d'este programa. Amb Xelo Rivera a la producció, amb Pepe Moreno a la tècnica i amb tot l'equip del RAS treballant de valent a la redacció, comencem el magazín matinal de punt. Endavant. Estàs escoltant el RAS. El RAS. El magazín matinal d'Apur. Ah! El RAS, amb Jessica Crespo. La corrupció és des de fa anys una de les principals preocupacions dels ciutadans. Deixa efectes duradors en les institucions, en les arques públiques i en la confiança dels ciutadans. Té moltes cares, té molts escenaris, però cada vegada s'avança més en mecanismes globals coordinats per a poder fer-hi front. Els esquemes de frau o evasió fiscal no coneixen fronteres i la manera de fer-los front també ha de plantejar-se amb una perspectiva transnacional. Avui, el nostre tema del dia en el RAS és la corrupció. L'existència de casos de corrupció tan diferents, en tants llocs, en àmbits tan disparells, ens fa preguntar-nos si parlem d'una pulsió innata en l'ésser humà. Des que han existit societats organitzades i, per tant, àmbits de poder, han existit conductes corruptes. Hi ha historiadors que documenten casos en el regnat de Ramsès el Nové a l'Egipte. Un antic funcionari del faraó va denunciar assumptes turbis d'un altre membre de la cort que s'havia associat amb una banda de profanadors. També en l'antiga Roma la corrupció estava present. Suborns, compra-venda de càrrecs, tràfic amb els botins de guerra, eren comportaments que ja es produïen i que, en els casos jutjats i condemnats, podien acabar amb l'exili del reu. En l'actualitat, una majoria de casos de corrupció es poden dur a terme gràcies a estructures d'evasió i frau. Els paradisos fiscals juguen un paper fonamental. També hi ha història darrere d'aquest fenomen. En el segle XVI i XVII, en el si de l'època d'expansió dels imperis europeus, els pirates radicats en les illes del Carib comptaven amb el patrocini dels governants, fonamentalment l'imperi britànic, per tal d'atacar els vaixells espanyols. Molts d'aquests territoris, ja en l'etapa postcolonial, han acabat convertint-se en paradisos fiscals en paradisos de la corrupció. Però no tot passa en l'esfera política. Poder n'hi ha de molts tipus i la corrupció no distingís entre l'àmbit públic i el privat. En els últims anys, per exemple, hem pogut comprovar fins a quin punt estava corrompuda una organització internacional com la FIFA. La corrupció s'ha convertit també en un gènere literari, cinematogràfic o televisiu amb entitat pròpia. Tots sabem de pel·lícules, de novel·les o sèries que aprofundixen en un escenari o època concret on la corrupció s'ha fet forta. And nostre company Josep Rodríguez ens ha fet este viatge pel temps i per la corrupció. I és que amb motiu del Dia Internacional de la Corrupció, que es va commemorar este passat cap de setmana, l'Agència Antifrau ha organitzat a València un col·loqui amb dos veus molt autoritzades en esta matèria i que, anem, i que escoltem avui al programa. El primer d'ells és Rafael Jiménez Asensio. Qui és? Ens ho explica també Josep Rodríguez. Rafael Jiménez Asensio és director de la Fundació Democràcia i Govern Local, professor de Dret Constitucional i ha participat en projectes conceptes de codis ètics i bon govern tant a nivell internacional com estatal. Recentment, amb el Sistema d'Integritat Institucional de la Diputació Foral de Guipúscoa. És autor d'una vintena de llibres en l'àmbit del dret públic i les administracions, l'últim dels quals, Com prevenir la corrupció, integritat i transparència. Professor Jiménez, molt bon dia. Molt bon dia. Ya que está tan tan el asunto, yo no sé si esta primera pregunta más a directa o, es capaz usted de, contestarla, pero la corrupción es una cuestión innata del ser humano, son corruptes per, <laughs> naturaleza, pueden podem pues yo, creo que sí. ¿eh? En principio, toda la, eh, la naturaleza humana pues tiene una tendencia a la corrupción, si no tiene frenos. La cuestión es ponerle frenos, ponerle límites y en definitiva pues eh, pues pues eh, fin eh, prevenir no solo no solo establecer algún tipo de medidas que sean sancionadoras o represivas sino también prevenir y crear cultura de, de, de, integridad que eso es el, la batalla fundamental en estos momentos. De fet, és la seva principal tasca, ho hem comentat en la seva presentació, ha participat ja ha liderat projectes de codis ètics en sí. distintes administracions, últimament sí. també, per exemple, al País Basc. En, eh, en què consisteixen exactament estos sistemes d'integritat? Eh, és a dir, funcionen? És possible parar no? o acabar amb la corrupció amb estos mecanismes de prevenció? Hombre, terminar con la corrupción no se termina nunca. Mm. Aquí la única cuestión es, bueno, prevenir, como se dice, como dice el refrán, prevenir antes que lamentar. Claro. Este sería una, una, una, una, una miquetal, ¿eh? la, idea forza. ¿eh? Ahora, de todas maneras, yo creo que aquí, eh, básicamente, los sistemas de integridad son sistemas relativamente nuevos en España. Sin embargo, pues llevan ya pues aproximadamente unos más de 20 años en la OCDE. Mm. La OCDE los lanzó hace eh, más de 20 años, en 1997 exactamente, 20 años justo, cuando lanzó todos estos sistemas de integridad, que en definitiva lo que intentan es preservar lo que se llama la integridad de las instituciones obviamente de las personas que están trabajando en las instituciones, sirviendo a las instituciones, que son cargos públicos de las instituciones, pero en definitiva lo que se trata es preservar la institución o la institucionalidad. Y esto ya se lleva tiempo trabajando en muchos países europeos y no solo, y no, solo europeos. y efectivamente pues hay algunas experiencias en las cuales yo he participado no solo aquí por ejemplo también en Latinoamérica en Chile ¿eh? Y, en, y, en, Colombia que se está trabajando también bastante en esta línea Uh mm-hmm. -huh. eh, precisament eh, parlant de la prevenció, la corrupció, almenys en aquests últims anys, i encara que la percepció tal vegada de, jo crec que de, de la major part dels ciutadans és que no es castiga, però sí que eh, eh parlem co constantment de detencions, de judicis, de condemnes. Què passa? No dediquem els mateixos recursos a les mesures punitives que a les preventives? Yo creo, creo que no. Creo que se ha descuidado mucho aquí en España. Las medidas preventivas eh, no se les ha prestado ningún tipo de atención o muy poco y se ha puesto todos los huevos, si se me permite la, expresión, en la cesta de la represión. Esto, tiene, esto tiene algunos problemas. Los problemas fundamentales, y es el problema básico y es el mensaje que yo quiero lanzar, es que el daño institucional, una vez que se genera, es muy difícil recuperarlo. Es decir, la confianza se rompe y reconstruir la confianza es algo tremendamente difícil. Eh, las medidas preventivas lo que intentan, en alguna medida, es construir lo que se llama por parte de la OCDE infraestructuras éticas en las organizaciones públicas. Y estas infraestructuras que se, sirvan un poco de cortafuegos y que impidan en alguna, en alguna medida eh, o dificulten lo que es las malas prácticas o las prácticas corruptas en las organizaciones. Esto se está ya realizando en el sector privado a través de las políticas de compliance, a través de las modificaciones que se hicieron del Código Penal en 2010 y 2015, y sin embargo el sector público pues está tardando más en, entrar. Es cierto que ya hay algunas administraciones públicas que ya se han puesto las pilas, entre comillas, y se han puesto a trabajar en esta línea. Eh, principalmente desde una perspectiva no tanto reactiva, sino, sino proactiva, algunas instituciones vascas, pero no solo, también otras, otras instituciones, en concreto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que es tremendamente sensible por sus funciones eh, o sus misiones, y sensible, digamos, a prácticas corruptas o a presiones y por lo tanto pues hay algunas instituciones que ya están trabajando, los propios jueces. Hay unos principios de ética judicial que aprobó recientemente el Consejo General del Poder Judicial que van en esta misma línea. Es decir, pues trabajar, eh, trabajar estos aspectos preventivos que hasta ahora, pues, no quiere decir que excluyan, ni mucho menos, son complementarios a los aspectos represivos. Claro. Pero el daño, el daño que se produce con una, vez que ya eh, la, represión, eh, digamos, toma cuerpo y las medidas penales o las medidas sancionadoras administrativas se adoptan, pues es terrible. Es decir, el ciudadano ya pues, eh, difícilmente confía en las instituciones cuando empieza a haber un desfile de personas que son o han sido responsables públicos de determinadas instituciones de primer nivel, de segundo, de tercero, y los ve pues que efectivamente están siendo mm, primero pues imputados, investigados y luego pues en algunos casos condenados. Es el que se está pasando una miqueta no, a todo el país, porque te estás haciendo referencia al País Vasco, no sé si, si el País Vasco es de les eh, zonas que te implantades este mesures desde FAMESTEMS, porque porque yo creo que se salva una miqueta, pero de la resta totes estarían esguitados per casos de corrupción Bueno, también hay corrupción en el País Vasco, es muy menor escala, eh, menor escala, la verdad sea dicha. ¿eh? También es cierto que la, corrupción tiene geografía, ¿eh? ¿eh? Tiene geografía y, en fin, pues hay algunas, algunas comunidades autónomas que tienen, por motivos X, Y o Z, que no voy a entrar ahora, tienen, <laughs> tienen menor... no, era la nuestra <laughs> <laughs> presencia de casos de corrupción. Mm, hay un, hay un tenemos pocos datos empíricos, ¿eh? esto es la verdad, pero de los pocos datos empíricos que hay, un estudio reciente del Consejo General del Poder Judicial sobre casos de corrupción que se están tramitando en los tribunales de justicia. Y ahí se puede ver claramente, se puede consultar en la página del Consejo General del Poder Judicial, aunque la muestra es muy, muy corta en el tiempo, porque son cinco meses o seis meses, o cinco trimestres, perdón, o seis trimestres, y por tanto yo creo que requeriría un, ¿eh? un, un periodo de tiempo más largo para poder extraer conclusiones. Pero sí que se deriva que hay una cierta geografía de la corrupción. Eso es verdad, y que hay determinadas comunidades autónomas que tienen menos presencia de corrupción y otras que tienen más, por, motivos muy diversos. ¿eh? motivos son muy diversos, pero en ese ranking nosotros son STEM, profesor. Eh, pues eh, Valencia no recuerdo exactamente, no es por salirme por la tangente, pero hombre, no estaba muy bien ¿eh? en sus inicios. Yo creo que algo ha debido mejorar, pero... debido mejorar, pero no estaba bien en sus... Porque hubo un primer ranking que se hizo en 2012 y luego otro que se ha hecho en 2016. El de 2012 la verdad es que duró cinco minutos o 24 horas exactamente en la página del Consejo y luego desapareció. Este otro, sin embargo, la política de transparencia del Consejo uh -huh. ya está, está, está colgado y ahí se pueden consultar los casos que tiene abiertos, en concreto la Comunidad Valenciana. Uh -huh. ahora no recuerdo exactamente los, el número. Eh? Ha dit vostè que la corrupció té geografia i ens contava sí. que entrar en els detalls ara eh, eh era massa tediós, però perquè nosaltres li anàvem a preguntar precisament si és certa la percepció, per exemple, que als països eh, de, de mediterranis hi ha més corrupció que, per exemple, al nord d'Europa. Això és una percepció nostra. Eh, eh, vull alguna cosa cultural? y alguna cosa cultural hay, hay, una, realidad, mm, más que una, más que una percepción. Es una realidad, pero también se debe pues a desarrollos institucionales. ¿eh? Esto no, no, solo desarrollos culturales, ¿eh? que también en cierta medida, pero sobre todo desarrollos institucionales. Es decir, países como los países nórdicos o los países centroeuropeos, que han invertido mucho en fortalecimiento institucional, pues tienen mucha menos penetración de lo que son prácticas corruptas en las, ¿eh? en, las organizaciones. Corrupción siempre hay, eso hay que, hay, que, hay que partir de esa base. Lo que pasa, lo que se trata es de trabajar e invertir, y sobre todo esto es una lucha constante y permanente. Esto no tiene, eh, es decir, se sabe cuándo cuando se comienza, pero nunca cuándo se acaba, porque es una, una batalla permanente. Y, yo creo que hay que tener mucha, mucho coraje, mucha valentía. Y, bueno, ya... y, y trabajar duro mm, a, en esa línea. A dir vostè que aquest llistat dels casos que s'estaven jutjant al TSJ només duraren 24 hores, les dades relatives a 2012, eh, en els últims anys han, han proliferat en moltes autonomies o molts governs han posat en marxa lleis de transparència. En teoria, o quanta més transparència, la lògica ens indicaria que més difícil serà que hi hagi eh, comportaments corruptes o que més fàcil serà detectar-los, més pront eh, els, detec els detectarem. Exacte, és un, és un instrumento. La transparencia es un instrumento, sobre todo. Yo este, establecería una diferenciación conceptual muy básica entre lo que es transparencia y lo que es integridad. La integridad, digamos, es algo sustantivo y la transparencia es algo, en principio, adjetivo o e instrumental lo que se procura con la transparencia efectivamente es eh, bueno pues hacer, públicos una serie de datos, una serie de informaciones que van a dificultar lógicamente que determinadas prácticas o malas prácticas o prácticas corruptas se instalen en la administración. Los problemas de la transparencia es que somos muy jóvenes en temas de transparencia en España. Ya. Esto hemos empezado en 2013 y esto no es no es una cosa de hoy para mañana. Se pusieron demasiadas expectativas, una sobreexpectativa en la transparencia y la transparencia está dando los resultados que está dando. Es decir, esto es un, problema de largo recorrido, es un cambio de cultura, un cambio de forma de hacer las cosas y esto no se hace un día para otro. Esto va a requerir mucho tiempo. Pero bueno, bien está ¿eh? comenzar y bien está trabajar en esa línea y todo lo que sea transparencia, bienvenido sea, ¿eh? porque esto también dificultará o era más complejo todo lo que tiene que ver con la, en fin, la, la, la, la, efectividad sí. o la articulación de medidas, de medidas o prácticas que no son adecuadas o que son eh, o, que, o que, están dentro de la corrupción Tenim, tenim algun exemple on mirar-se i que imitar en això de la transparència? Perquè estàvem fent referència, per exemple, als eh, països del nord d'Europa o del centre d'Europa que estan més desenvolupats en quant a les mesures de, per evitar la corrupció. En això de la transparència també ens porten molt d'avantatge? También nos llevan, claro, es que nosotros somos un país, en definitiva, esto lo explicaba muy bien Julián Marías, este pensador, digamos, este filósofo, donde decía que España pues está siempre con el desnivel famoso. Es decir, nos llegan las cosas una generación después. <laughs> <laughs> y si es así, en algunos casos nos siguen llegando todavía una generación después. Y esto nos dificulta muchas veces el, desarrollo institucional, que yo creo que es uno de, las, de los déficits mayores que tiene España. Y en el tema de la transparencia, pues lógicamente hemos empezado muy tarde. La ley es de 2013, la ley estatal. La valenciana no recuerdo cuándo es, si es de 2014-2015, ahora no recuerdo exactamente, pero es también muy joven. Entonces, claro, todo esto es un cambio de cultura enorme. Y aparte nosotros hemos cometido un error, que yo creo que es un error importante, y es encargar de, gestionar la transparencia a quien debe ser transparente. Entonces, claro, las propias administraciones públicas son las que están llamadas a ser transparentes y a cumplir las obligaciones de transparencia. Y eso genera dificultades. Yo creo que es mejor pues tener autoridades independientes que sean las que vigilen este tipo de, actitudes o de comportamientos y por tanto pues todo este tipo de autoridades que se están creando pues pueden jugar un papel, un rol importante, depende cómo funcionen, claro, cuál sea su rendimiento institucional. en concreto pues la Agencia de Prevención ¿eh? y Lucha contra la Corrupción también va en esa línea como, la, ¿eh? como el Consejo de Transparencia y todo este tipo de órganos van en esta línea, crear órganos independientes que vigilen, que supervisen y que hagan efectiva la transparencia. La transparencia es importante como instrumento, pero no, no, no, no, no lo saquemos de quicio porque es un instrumento. Un como instrumento, es importante, es un instrumento para, para, eh, para aflorar determinadas prácticas eh, que, eh, pues, pues, que, no, que, no, estén eh, adecuadas con, con, el ordenamiento jurídico o con las conductas o con las formas de, de, actuar. La verdad, profesor, que la fotografía es demoledora. son todos corruptos corruptes per naturaleza va a haber eh, la transparencia es una, una ferramenta mes Eh, también ha hablado usted ha posat especial importancia en destacar que cuando estrenca la confianza del ciudadano en las seues instituciones es muy difícil recuperarla. no? es el que ens ha una miqueta a, a, del, del país. que eh, què, calfer cal fer perquè torni esa confianza perduda? Pues eh, lo, que cabe hacer eh, básicamente es trabajar, trabajar y trabajar en positivo, trabajar en positivo y trabajar con carácter sostenible, con, con energía, con coraje y saber dónde, saber lo que se quiere hacer es una, es una batalla continua. Es decir, en fin, esto, de la, esto de la, de la integridad yo siempre lo digo. Una persona puede ser íntegra toda su vida y tener, digamos, una integridad moral intachable y tener, por tanto, un crédito moral. En 5 o 10 minutos puede echar todo a perder. Es decir, si muerde un anzuelo que le ponen, a partir de esos, de esos 5 o 10 minutos, todo su crédito moral se va, como, como se dice vulgarmente, a hacer puñetas. Entonces hay que, hay que, hay que mantener muy vivo eh, lo que es, lo que es, eh, lo que es digamos, la lucha contra, eh, por, por la integridad, que yo creo que esto es uno de los valores fundamentales que deberíamos, y esto también está en la línea con, de la nueva ley, de la nueva ley de contratación pública, y todo este tipo de cuestiones que yo creo que se va caminando, yo creo que hay que hacer camino al andar y por tanto yo no, no, no sería tampoco negativo. La situación que tenemos es mala, no es buena, pero eso lo sabemos perfectamente. y la cuestión es, bueno, pues eh, trabajar, trabajar en una línea, ¿eh? una línea positiva, en una línea de construcción de lo que sería marcos de integridad y también pues una línea de construcción de infraestructuras éticas en las organizaciones con el ayuda con el apoyo de la transparencia y con, en fin, todas estas autoridades independientes que deben también, en alguna medida, servir de palanca para que todo esto se vaya implantando en las organizaciones. Y en eso yo creo que, bueno, pues también aquí en Valencia, o en la comunidad valenciana, se podrá, eh, se debería sí. ir en esa línea. ¿no? La, foto, la foto fixa està clar que és negativa, que no ens agrada, però les coses a fer i, i per on caminar per a veure si aconseguim aplegar al nivell que tenen aquests països del nord d'Europa que, als quals fèiem referència, esperem que siga una cosa prompta. Jo crec que en el camí sí, sí estem. No volem furtar-li més temps. Moltíssimes gràcies, professor Rafael Jiménez Asensio, per haver estat en este matí a, eh, al RAS. Moltíssimes gràcies. Molt, molt Moltíssimes gràcies a vostè. I l'altre protagonista amb qui hem parlat és Hervé Falciani. El seu nom de segur que resulta familiar. És un personatge de transcendència internacional, Josep. El món va conèixer Falciani fa 10 anys i ho va fer d'una manera impactant. Antic informàtic del banc suís HSBC, mentre desenvolupava la seva feina allà, va arribar a la conclusió que el gegant bancari contribuïa al frau fiscal. Per això va recopilar informació sobre 130.000 evasors, entre ells uns 700 espanyols. És la cèlebre llista Falciani. Això li va comportar un canvi de vida, amenaces de mort, un exili permanent i una condemna per part de la justícia suïssa a 5 anys de presó. Ara treballa des de l'altra banda, col·laborant amb institucions i administracions desenvolupant protocols que permeten detectar el frau fiscal i la corrupció pública. I has estat amb ell, i mentre que el professor Jiménez Asensio ens oferia una mirada més centrada en l'ètica, en la integritat, a l'àmbit de les administracions, Falciani ens parla fonamentalment de les estructures de frau fiscal i de blanqueig i del seu funcionament empresarial. Sí, el primer que volíem preguntar-li a Herbe Falciani és si creu que han canviat les coses en estos 10 anys, si la situació pel que que fa el frau i el blanqueig és millor del que era. La veritat és que no és del tot optimista. Per una banda sí que reconeix que ara potser ser té més cura amb les fonts, com és el seu sí. cas. Ell quan va per publicar la llista uh mhm. -huh. no va obtenir una resposta massa positiva de Suïssa, però crec que ara sí que els països estan més conscienciats de manera que quan tenen informació d'aquestes característiques la protegeixen perquè sap que és bon per als seus interessos. Me han um, condenado, ¿no?, por espionaje económico. Y es un crimen, digamos, en Suiza, ¿no? Por haber afectado a los intereses nacionales. Lo que ha cambiado, digamos, creo que hoy otros países lo han entendido, que es una gara, que una carrera en la cual tenemos que aprender, a proteger la información como la he podido representar. Protegir els interessos dels països gràcies a poder compartir informació gràcies a la transparència, és així on posa l'èmfasi Falciani. Esta informació compartida és fonamental. Ara bé, tot sí. i que, per exemple, a Suïssa oficialment es posarà a punt i final al secret bancari amb el FI 2017, Falciani pensa que en països com este o en altres com Luxemburg o els territoris d'ultramar britànics continuaran intentant eh, buscar maneres per aprofitar els forats legals. És una indústria financiera y ahí es, y aquí es, eh, sigue siendo como, como fue, ¿no? Hace 10 años o 5. están y eh, siguen eh, buscando un modo de, de, encontrar la nueva trampa, la trampa de mañana o de hoy, digamos. Y no cambia nada. Por el blanqueo mm, tampoco. Existen siempre un, modos actualizados o antiguos de, de blanquear. No va a cambiar, no veo cómo. un missatge també desolador en este tall que acabem d'escoltar de Faljani, no? Trobar la, la trampa. No és massa optimista, pensa que, és, com ha dit abans, és una cursa entre dos Clar. parts i uh mhm. -huh. continuarà havent avanços que impediran eh, poder posar-li fi. I com fer-li front a tot això? Quina és la manera? Com s'hauria d'actuar? Doncs podríem imaginar que Faljani defensaria una espècie de superestructures eh, o macroagències internacionals, però és ben bé el contrari. Eh, ell aposta perquè es creen eh, estructures més a nivell local i que hi hagi una cooperació entre les administracions, però dins d'un mateix país. Además es más sencillo visto que se tendría que gestionarlo localmente. No se necesita que buscar un enemigo en el otro lado del, del mar, ¿no? Ah, el enemigo es aquí, es local. Ah, creo y lo veo más como una oportunidad local de lo que se tendría que hacer a nivel nacional. Colaboración en varias administraciones. Mm, de fet, Falchani posaba un ejemplo muy claro a nivel español. Considera que si, por ejemplo, exemple, la Audiencia Nacional o la Fiscalia Anticorrupció tingueren protocols més efectius a l'hora de compartir informació i col·laborar, ja hi hauria molt de terreny guanyat. Ja, això també quan en les mesures punitives, no?, que també parlàvem mm -hmm. el professor. Bon, Falgeni va acabar a Espanya, no va ser casual, no? Hi ha raons que expliquen la seva elecció. Com dèiem, en un primer moment va facilitar les dades que va traure del banc a les autoritats suïsses, però la cosa no li va anar massa bé, mm -hmm. i finalment va decidir que Espanya era on es podria traure un major partit d'aquella informació que hi podia facilitar. Espanya i llevaba y eh, lleva una, una característica única en Europa, para no decir en el mundo. Y fue esta característica legal también, constitucional, que, que me llevó a, llegar aquí. Y después, eh, bueno, fue de corazón, fue de <laughs> enamorarme <laughs> con, todo lo que, pasa, que es un caos, pero es un caos eh, autoorganizado con fundamentos, con pilares muy fuertes, con todo lo mejoramiento que se podría, con todos eh, los recursos que le faltan, pero ya lo que tienen ha permitido y eh, ha decidido esta, esta elección mía. Fa 10 anys no sabíem qui era Falciani i ara és un personatge públic de transcendència internacional. La seva vida haurà canviat molt, deu, deu haver canviat molt, o almenys això és el que podríem pensar. Sí, podríem pensar que aquest canvi de vida va poder suposar una espècie de trauma sí. o un impacte, però la veritat és que l'impressió no. no és eixa. Cal recordar que va haver de deixar una molt bona carrera professional, mm -hmm. va mhm. haver de deixar-se a casa, ha sigut condenada a presó, ha rebut amenaces, Pero todo eso això està del que va a hacer. y no es penedís dice cambio de vida, més bé al contrario. No he, no cambiado mucho mi vida. Eh, vivía en la trampa, sigo con, viviendo con trampas, es un acto de, imaginación, de trabajo, de, colaboración, como lo, lo, fue antes por dentro de una banca. Ahora lo, lo, hago de un modo con mucho más ánimo, ¿no? En las administraciones, en empresas que no quieren hacer fraude, sino protegerse del fraude. Esto cambio es lo que, que agradezco, que, que me gusta, ¿no? Eh, al fin, no, estoy mucho mejor ahora que hace 10 años. <laughs> Puedes pasar, puedes pensar, pero después es verdad, pasar por la cárcel, todo esto, fue una experiencia, una experiencia positiva, claro. curiosa, almenys com definís no? la seva trayectoria y estos últimos 10 Ones que pressuposàvem que le habían cambiado la vida a però sembla està, que no.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 També curiós, entre cometes. Anem a tancar, tanquem ara la primera part del nostre magazín del RAS, una breu pausa i de seguida canvi climàtic. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. El RAS és poble i és ciutat, és la nostra gent i els nouvinguts. És llengua, cultura i tradició de dilluns a divendres de 10 del matí a 1 del migdia. A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. També ens pots escoltar en el lloc web www.media.es i en el canal d'A. en la TDT. Gràcies per elegir-nos. Ah! Animalades ens agraden els animals. Els respectem, aprenem d'ells i ens preocupem pel seu benestar. Animalades és un espai per a fomentar la convivència entre espècies, per a consultar el veterinari, aprendre educació, somriure amb notícies curioses o rebre convidats amb animals molt especials. Animalades, el programa més bèstia de les zones. Cada dijous, a la una del migdia, Animalades, l'hora més animal de Punt. Estàs escoltant El RAS. El RAS. El magazín matinal d'Apur. Ah! El RAS, amb Jessica Crespo. El canvi climàtic és una noció, una idea que escoltem molt habitualment, ho escoltem a les notícies un parell de vegades a l'any i algun esdeveniment o un fenomen meteorològic que domina els titulars. Ara mateix, eh, esta mateixa setmana n'acabem de tindre un. Apareix de tant en tant en algun debat parlamentari, pot ser fins i tot eh, alguna conversa de carrer, però sabem realment que és el canvi climàtic? Som conscients dels seus efectes? Nosaltres sabem que es tracta d'una qüestió capdalt i parlarem cada setmana sobre la matèria a desgel amb Andreu Escrivà. El nostre company Josep Rodríguez s'ha quedat a l'estudi per presentar-nos el nostre col·laborador. Andreu Escrivà és llicenciat en Ciències Ambientals i doctor en Biodiversitat per la Universitat de València. Treballa a la Fundació Observatori del Canvi Climàtic, però Andreu és, sobretot, un divulgador. A les xarxes socials o als seus blogs No és tarde i Ciència i Política tracta, des d'un vessant didàctic, d'aproximar-nos a la nova realitat climàtica. Ens preguntem, i li preguntarem, què és això de l'escalfament global i el canvi climàtic? I allò més important, què és el que hem de fer per avançar en el camí correcte? Podrem frenar el desgel? Andreu, molt bon dia. Hola, bon dia. Benvingut de nou, vas estar el dia de l'estrena, tornes sí. ja avui a la teua secció <laughs> habitual. Sí, sí, amb moltes ganes. Eh, realment sabem de què es tracta quan parlem de canvi climàtic? És la ciutadania també alhora conscient del repte que tenim per davant? Jo crec que la ciutadania és conscient que alguna cosa passa, que n'hi ha, bueno, pues ha coses que no són normals, però crec que ens manca informació sobre mm. el que és el canvi climàtic, sobre el que implica. També crec que tenim molt en el cap això de l'os polar, i més aquestes setmanes, no? que s'ha vist aquella imatge sí. tan colpidora de l'os mm. eh, morint per, per falta d'aliment, però crec sí. que cal saber traslladar-ho, no? Vull dir, n'hi ha una preocupació, n'hi ha que aterrar aquesta preocupació en coses concretes. Ja es parla de l'os polar, jo el mm. vaig a plantejar. Eh, <laughs> el nom de la nostra secció és desgel. Sí. Eh, a què ens referim exactament quan fem referència al desgel? Jo crec que la primera imatge que li ve a tot el món quan parlem de desgel és de les glaceres, dels casquets polars, de, de totes aquestes zones, eh, bueno, pues que, que a més n'hi ha, ha fotografies, perquè són zones en les quals n'hi ha hagut molt d'excursionisme des de fa temps, sí. i es veu molt clarament com escolta, hi passa alguna cosa. Mm -hmm. N'hi ha glaceres que mm, estan 3, 4, 5, 10 quilòmetres terra endins i n'hi ha paisatges que estan canviant fins i tot a ritme de, de vida dels humans. Però el que hem de pensar és que no només eh, n'hi ha desgel en zones molt allunyades, n'hi ha ja. desgel també a casa nostra. Sí, perquè podem pensar no, que aquestes imatges del desgel mm. a les quals estàs fent referència, sí, ocorren, però estan com molt lluny de sí, nosaltres. Sí, jo crec que és el gran problema, a més, bueno, en el cas sí. dels valencians eh, tenim zones d'interior on neva, no, no ens hem d'oblidar, però és de veres que bueno, la neu no és un panorama tan habitual com, com, com, per, altres, com per altres llocs. No? Però experimentem el desgel nosaltres en la vida quotidiana, d'alguna sí, manera. Sí, Exacte. A mi m'agrada el desgel com a metàfora. Vull dir, el desgel sí com a metàfora de què és el canvi climàtic i, i que nosaltres, bueno, potser no estem en el desgel, estem en, la torrefacció en alguns moments de, de l'estiu. Torrefacció. <laughs> Un concepte que és el que ve, eh? Sí, sí. Torrefacció. <laughs> Són com granets de cafès en algun moment. Sí, jo crec que, eh, que hem de ser conscients que hi ha determinades coses que veiem que no interpretem encara com a canvi climàtic, però que són canvi climàtic. Jo sí. moltes vegades estava parlant i la gent deia mosquit tigre, i dic, és que això és canvi climàtic. Això no és que hagi aparegut perquè el mosquit, bueno, li, li apetisca, vindre, no? És que el mosquit pot estar així, pot viure així, poden haver panderoles en gener, perquè n'hi ha unes condicions noves creades per aquest canvi climàtic. I això sí que ho detectem nosaltres, que, sí, així, sí, sí. a casa. No? I això, quan, quan llancem, que és la idea que jo crec que hem de tractar de, de fer conjuntament des d'esta secció, quan llancem aquestes idees i quan mm. llancem, direm, aquestes referències distintes a les habituals, eh, la gent moltes vegades se dona compte, no? De que, ostres, això sí que me passa, o això, clar. mi, o això ho he vist. Clar, això clar, és la, clar. la clau, no? El eh. fet de tindre les panderoles al gener, el fet de, de veure mosques al novembre, Exacte. no? I, o que hi, hi hagi platges que van desapareixent, o aquestes coses la que anirem, famosa, no? anirem parlant a poc a poc, però, però sí, n'hi ha, n'hi ha. Feies referència i parlàvem del desgel, de la neu, fa un centenar d'anys eren molt freqüents les caves, les neveres de gel on s'emmagatzemava la neu compactada per a usar-la a mode dels refrigeradors refrigeradors actuals. Neveres d'aquestes característiques les trobem, per exemple, a Bocairent o a Agres i no parlem precisament d'altituds eh, pirinenques, no? Es mm-hmm. podia conservar un poble que està situat només a 600 metres sobre el nivell sí. del mar. Avui en dia una cosa Ah, ah, impensable, impensable. la impossible. gent quan, quan, bueno, quan jo passeja per allà eh, bueno, sí que me'n recorde que algunes, algunes caves en, en Mariola i tal les vaig veure fa prou de temps i nevades i vaig dir, ah, pues sí que ho entenc no? mm. però, però ara has de veure que, que cada vegada és, és més difícil imaginar-se com podia haver comerç de neu a 500 metres sobre el nivell del mar al ja. costat de la costa i n'hi havia, n'hi havia Precisament en l'època en què era freqüent el comerç de neu està situada una novel·la titulada Si ha nevat. Va ser guardonada amb el Premi Enric Valor de novel·la i hem volgut convidar el seu autor, Paco Esteve i Beneito, perquè ens doni alguna pinzellada d'aquelles tradicions d'una època on el clima tenia una altra cara, com estem contant. Molt bon dia, Paco. Hola, bon dia, com esteu? Bon dia. Encantats d'escoltar-te. El llibre, el llibre del qual estem parlant i que t'ha valgut i ser Premi Enric Valor de novel·la, enhorabona. Eh, ens, gràcies. ens conta la història d'un home de 90 anys, de Jordi Llopis, que es disposa a escriure abans de morir les memòries de Joan El Coses, un remeller que tenia relació amb les famílies que controlaven el comerç de neu de, de l'època. Paco, i sa feina, la del comerç de neu, un dia, com estem comentant, seria pràcticament impensable, impossible. Sí, eh, impensable, i per, primer perquè no neva tant, o almenys no, no hi ha aquesta consciència de que neva tant i que faça tant de fred, i, i, i mira que fa cent anys era una feina completament habitual. Eh, tots els pobles tenien una nevateria i la nevateria estava situada en la plaça Major, al costat de l'Ajuntament o de l'Església. Eh, no podia faltar la, la neu, no podia faltar mai la neu. Mm. I, i escolta, Paco, eh, com, com funcionaven aquelles caves que, bueno, que la teva terra, Mariola, eren, eren tan característiques i que en parlàvem a des? pues, això era tan senzill com que quan que hi ha una nevada, els llauradors, eh, com que no podien anar al bancal, se'n pujaven a la serra i abocaven neu dins dels pous de neu. Eh, anaven abocant, però imagineu-vos en, quines, en, en quines condicions, eh? sense, go mm. sense goretecs ni <laughs> jaquetes com les que tenim sí, sí. actualment, sinó en cabassos i en, i en machos, anaven abocant la neu, i quan ja estava ple, després de fer capes amb palla d'arròs, mm -hmm. quan ja Mira. estava ple, ho tapaven i a l'estiu eh, es destapaven i traginant sempre de nit en machos, perquè per, per allà mm. en la mm. serra no caben, no, no hi havia camins de carros, sí. en machos anava distribuint-lo en una complexa xarxa per, per, per, per, per la plana, per Xàtiva, Carqueixent, València, mm. també per Alacant... I, I això aguantava, ja, Xàtiva... I com, com es transporta la neu i, no? La... I com aplega a Xàtiva, precisament, a Xàtiva, jo, no? Jo estic eh? pensant en neu en Xàtiva i dic, sí, no, no, no. No, no casa. <laughs> Sí, exactament. I mira que eh, a Xàtiva tenen, tenen paus de neu, tenen la, la cava de la Mare de Déu allà molt bonica. Doncs ho feien de nit, simplement. Ho feien eh, aprofitant que de nit no fa tanta calentor, tapant molt bé la mercaderia mm. perquè era fonerista, sí. i, i, i així i tot es perdia entre un 20 i un 30% de neu o mm. més, de vegades, en, en, el, en, el, en el trasllat. Uh mm-hmm. -huh. I, i perdona, es vivia, vull dir, n'hi havia, havia una indústria, diríem, Uh mm-hmm. -huh. potent sobre el tema o era una cosa, diríem, eh, de subsistència? N'hi havia gent que, que vivia, que feia comerç i... No ho sé, vull dir, Uh -huh. com, mm-hmm. com funcionava? El, a, a, a nivell social, vull dir. Doncs, clar, això és una cosa que, em va, eh, que quan jo ho vaig descobrir va ser el motor que em va fer escriure Si ha nevat. Mm. Sí. Sobretot descobrir la família Puig. La família Puig era una família aristocràtica d'Ontinyent que eren els amos i senyors de la pràctica totalitat dels pous de neu d'aquelles comarques centrals de Mariola, de Serrella, Estàs. bona part d'Aitana, de Vall de Pop, del Benicadell, etc. no? Uh mhm. -huh. I, clar, I ells eren una família aristocràtica, amb tot el que vol dir això, i sí. basaven bona part del seu patrimoni, de la seva riquea, mhm. en, en, en, en, el, en, en, en, el, en, en neu, les seues no? propietats, mhm. exactament, en aquesta indústria, que, que arribava a donar molts diners, i hi havia plets fins i tot entre ajuntaments Ostres. o entre traginers, perquè era realment era una font de riquesa. Era, era un negoci, sí, per sí. això va, va funcionar durant tants anys. Claro. I, i va començar i es va deixar en desús a partir del moment en què va deixar de ser un negoci. Mm. Clar, Paco, aleshores el teu personatge, eh, Joan El Coses, no? eh, és un personatge ben pegat a la realitat, no? basat en algunes persones concretes, no sé si amb la família Puig concretament. Exactament, la família Puig són personatges històrics que van existir, és una família que ja dic que basava el seu, la seva riquesa en el fet de la neu i es va anar extingint de manera paral·lela a com es va anar extingint la, la seva classe social, l'aristocràcia, com es converteix a poc a poc en burguesia. Mm. I, i, i paral·lelament a com desapareix el comerç de la neu. I Joan Cossés és és un personatge anònim, és, és, ell és un curandero en realitat, que és la hmm. travessant de la novel·la que toca, sí. que és la, la, la saviesa popular i la medicina sí. tradicional no?, dels nostres pobles, que encara eh, encara han, han arribat als nostres dies recialles, i com Joan el Cossés eh, una vida paral·lela en Rafael Puig, que és el penúltim Puig, que va ser mm-hmm. el Puig que, va, que es va dedicar a vendre les, les caves perquè les ja no rendien. Mm -hmm. Com duen vides paral·leles, com un Joan el Costes és una persona molt, molt pobra, fill sí. d'una murciana immigrant que viu en una sí. cova, però que tenen molta relació amb els Puig, que és una família... Mm, sí, uns aristòcrates de la neu, que és una cosa que m'ha impactat. Sí, impactat, i així tenim un exemple de com un eh, canvi en, en la climatologia no? ha acabat amb una font sí. de, de riquesa com és la que ens està contant Paco. Desitjant, jo encara no he tingut l'oportunitat de llegir si ha nevat, però ara ja estic desitjant-ho. Moltíssimes ah. gràcies, Paco, Esteve i Benito. Gràcies per gràcies estar en el Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres. Adéu. Adéu. Andreu, eh, l'any passat es van produir produir nevades a vora mar a les províncies de València i Alacant. Per aquells mm. que vegen el canvi climàtic en escepticisme, quin seria el raonament per a fer entendre que és possible estar alhora experimentant un procés d'escalfament global mm. i alhora viure nevades en llocs tan poc habituals com els que veiem l'any passat a la mateixa platja de Dènia, no? per exemple. Sí, que és una imatge que jo bueno, recorde i, i que moltíssima gent li va impactar. No? Mm. Al final el canvi climàtic no, no va de que desapareguen eh, les nevades, nevar nevarà, nevarà sempre i n'hi haurà haurà dies de, de moltíssim de fred, no? El que hem de tindre és un poquet la perspectiva en conjunt i que un dia una anècdota, n'hi ha, un, ha una dita en, en ciència que és el plural d'anècdota no són dades. Eh, vull dir, és, que, que un dia en particular passa una cosa no vol dir que hagi de passar, sempre que sigui una tendència. El que hem de fer és voler en conjunt i el conjunt, les dades en què ens diuen és que cada vegada n'hi ha, ha més rècords freds, eh, mm. però mhm. n'hi ha cada vegada més rècords de calor extrem. En, a nivell d'espanyol, en este, en este cas, han tingut Clar. un... Hem trencat el, el rècord en Córdoba, em sembla, 46,9 graus. Com havies eh, utilitzat el qualificatiu? Eh, al principi, en estiu, torra... Eh, to, torrefac, torrefactes? No, torrefactes. Era, era molt bo, era molt bo. El recuperaré, el per a referir-nos sí, sí. a, a, a tots aquests temes i a aquest calor que patim. Quan es parla de canvi climàtic, això sí, quasi sempre és al fer des d'una de perspectiva més bé pessimista, però Andreu, eh, la teua tasca divulgativa porta una visió diferent, no? De fet, eres l'autor del llibre titulat Encara no és tard, això significa que encara estem a temps de fer eh, alguna cosa i en les nostres encara. mans tenim part de la solució. Hmm, jo crec que és molt important eh, canviar el missatge, no ocultar la, la realitat, jo crec que hem de ser molt clars eh, en quant a, al repte al que, al que ens enfrontem, però hem de ser també molt clars dient que sí que tenim solucions a l'abast de la mà, que sí que podem fer fins i tot moltes més coses de les que ens pensàvem, jo espero que les anem descobrint a mm. poc a mm. poc en, en Desgel i, i al RAS, sí. i, i que no diré optimisme, però hem de tenir, hem de tenir esperança. Esperança en que les coses poden ser distintes d'estos escenaris tan catastròfics, d'aquestes imatges típiques de tot sec i tot, bueno, tot el desgel no? d'espols i, i, i tots els ossos famèlics i podem encarar-nos cap a un futur molt més habitable, molt més humà, molt més verd i jo crec que, que en definitiva molt més desitjable. D'això s'encarregarem en les properes seccions, en els propers mesos anirem descobrint què tenim nosaltres, eh, quin, quin poder ten, tenim molt, molt. per a canviar <laughs> esta situació. Andreu Escrivà, moltíssimes gràcies, que vaig a molt bé el dia, que el tens a tapeït de, de, de històries, coses, eh? de coses. Però ben a gust, ben a gust. <laughs> Moltes Moltíssimes gràcies, gràcies, un plaer, adeu. Adeu. I ara del canvi climàtic, de l'aspecte una miqueta més científic, canviem absolutament, radicalment de terç. Anem a l'art. Serà de seguida. I've been low, I've been Artista. I've been sold all my life. I've got nothing left to play. I've got nothing left to say. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white. I'm in love, but I'm still sad. I found peace, but I'm not glad. On my night. perquè l'art és una eina imprescindible per al nostre magazín. Per això vos proposem fer amb nosaltres un viatge cada setmana a través de les propostes més innovadores del panorama artístic valencià, dels nostres artistes i de les seues obres, dels museus i els espais alternatius d'art i, com no, del nostre patrimoni. Tot això sota la visió de la nostra col·laboradora Mar Roig, que serà l'encarregada de dur-nos pels camins de l'art contemporani amb una perspectiva educativa. Mar, molt bon dia. Hola, bon dia a tots, bon dia Jèssica. Estem encantats d'escoltar-te, estem encantats de tindre de col·laboradora. Anem a fer una cosa, si el pareix, el primer, conèixer-te una miqueta més, conèixer la teva trajectòria. L'escoltem en la veu de la nostra companya Sílvia Pérez. Mar Roig és una professional del món de l'art i l'educació, dos esferes que conflueixen i que busquen sinergies en tot allò que desenvolupa. Mara ha viscut molts anys a Londres, on ha treballat a la galeria Tate Britain i actualment col·labora al Victoria and Albert Museum, el museu més gran del món en arts decoratives. Afincada a Barcelona, té un peu a una escola i l'altre en un projecte d'educació artística, el Jam for Joy. Mar es defineix com una encuriosida en l'art contemporani, que entén com a motor creador que posa a la pràctica a la seva vida diària. Ha treballat i col·laborat en espais tan diversos com Experimentem amb l'Art, La Caixa o el canal de Música i Cultura de Catalunya Ràdio. I ara, en el RAS, que la teva tasca, Mar, serà molt important. Pretenem que ens lleves la, porta, la por a l'art contemporani, i dic por, no? perquè moltes persones admeten tindre aquest sentiment davant d'obres que no són fàcilment interpretables. Sí, mm, us llevaré la por perquè sí. sempre diem, bueno, és això art, no és art, bueno, el que pretenc és que l'art diga de tu i que et preguntes què em diu de mi, què em diu dels meus sentiments, com m'interpel·la, comencem davant d'una peça, per tant jo pense que l'art és interpretable per a totes les persones, perquè tots tenim sentiments, preguntes, i les peces d'art sempre ens diuen alguna cosa de nosaltres. Clar. Oh, per a començar, eh, trenquem una miqueta, perquè anem a escoltar ara, o escoltarem ara un so que de segur que ens va trencar una miqueta l'estereotip del que entenem per art contemporani. Per art contemporani. Vinga, doncs pues escoltem-ho. A veure. so de campanes, Mar, això és art contemporani, explica'ns. I tant que sí, tant que sí, també és art contemporani. Bueno, com sabem, moltes centúries abans de, de la invenció dels mitjans de comunicació com, com els entenem sí. avui en dia, les persones van crear una eina comunicativa, artística <laughs> i d'una immediatesa extraordinària, que és les campanes molt indispensables per entendre la, la vida cívica i religiosa dels nostres pobles. El primer mitjà de comunicació, podem dir? Sí, sí, el primer mitjà de comunicació i també, com ja he dit, una eina artística, perquè l'art eh, també és art sonor. Mm -hmm, clar. Clar, clar. Una eina social que d'alguna manera organitzativa organitzava perdó, la, la vida de la comunitat i per parlar-nos d'això tenim avui amb nosaltres a Pau Sarrios, historiador de l'art, qui els últims anys ha dedicat diversos estudis al toc de campanes en l'àmbit de l'Horta de València. Un d'ells concretament va estar premiat en 2016 per l'Institut d'Estudis Comarcals de l'Horta Sud per la seva investigació precisament sobre les campanes de la comarca. També cal dir que Pau és campaner, membre de l'Associació Cultural de Campaners de la Catedral de de València, en definitiva un apassionat de la recuperació des de patrimoni material i immaterial, que són les campanes i els seus tocs al nostre territori. Pau, molt bon dia, com va? Benvingut. Hola, bon dia, gràcies. Hola, bon dia, Pau. Bon dia. Pau, mira, eh, ja que la Jessica t'ha presentat, jo volia començar la, eh, llançar-te una pregunta. Els orígens de, de la concepció de les funcions de campanes, com les enteníem, així a Terres Valencianes, quan, quan arriben? Quan podríem parlar dels seus orígens així? Sí, sabem que les campanyes ja foren conegudes per les primeres civilitzacions de la història. De fet, eh, en el cas del territori valencià s'han descobert algunes, algunes campanes d'època ibera, campanes uh -huh. de, mhm. de xicotetes proporcions i fins i tot eh, conservem també d'època íbera algunes representacions a l'art eh, d'aquests xicotets instruments. És el cas, per exemple, del Bas dels guerrers, de, del Tossal de Sant Miquel de, de Llíria, de l'antiga ciutat ibera de, de Deta. Eh, en aquest vas, eh, a la superfície d'aquest vas, hi ha representada una, una campana. Ara bé, totes, eh, totes aquestes primeres campanes, aquestes campanes tan antigues, tenen molt poca, eh, tenen molt poca vore amb la concepció que, que a l'actualitat tenim, tenim de les campanes. Per conèixer un poc aquesta, aquesta concepció, haurem d'esperar-nos molt de temps, haurem d'esperar-nos, de, en el cas del territori valencià, Venècia fins a la, fins a la conquesta cristiana de la, de la mm. primera meitat del segle XIII. Sí. A partir d'aquest moment, les campanes, com, com bé heu dit, eh, començaran a, a posicionar-se com el principal mitjà de comunicació eh, de, la, de la societat tradicional, tant en el terreny cívic com en el, com en el terreny eh, mm. religiós. I a més, Molt també, bé. amb un, es convertiran en, un, en una eina eh, indispensable per a, la, per a la transmissió dels sentiments de la, de la comunitat. No? Mm -hmm. Molt bé, molt bé. Per tant, hauríem d'esperar la conquesta cristiana, no, Pau? Sí, val, però val. conèixer les campanes com avui les coneixem. Com avui les entenem. Vale, vale. vale. Eh, avui les coneixem, jo suposo que tots els nostres oients o la major part dels nostres oients saben que hi ha distints tocs de campana. No sé si entre la població més jove eh, s'aplega a distingir o a diferenciar, no? perquè cada toc de campana significa una cosa, com a mitjà de comunicació que estem comentant, no, Pau? Eh, hi ha distints tocs de campana. Així és, així és. Eh, com dic, eh, hi, ha, hi ha tocs de campana, tant dirigits a, a l'àmbit eh, pertanyents a l'àmbit religiós com pertanyents a, a l'àmbit a l'àmbit civil. Eh, per tots és conegut, moltes vegades es diu que les campanes solen servir per a, per a tocar a missa, no? Sí. Eh, I això, i això no, no és així. A la societat tradicional eh, les campanes varen, varen marcar el ritme de la vida de la, de la població i s'utilitzaven per a coses tan diverses com, com, senyalar, com senyalar, per exemple, en cas de, eh, una situació d'alarma, una, una inundació, un incendi, eh, la mort d'una persona, mm. en fi, s'utilitzaven per, a, per a una infinitat de coses eh, per a, que, que calia comunicar a, a, la, a la comunitat d'oients, no? Mm. Has fet referència precisament a un eh, tipus de toc, no? El toc de difunts el tenim preparat precisament, l'escoltem. amb una miqueta de soroll de vent, però estem escoltant de fons. Eh, són les campanes concretament de la localitat de l'Horta Sud de Massanassa, com estem dient, cada toc eh, té un significat. Este, Pau, és el toc de difunts. Exacte. Aquest, en concret, és el, el toc de difunts, és un toc de difunts eh, d'home, perquè al principi i al final de, del toc eh, s'han fet tres trancs, és a dir, tres campanades de totes les campanes del, del campanar a la, a la vegada. Aquestes tres campanades són les que indiquen que el difunt, que la persona que, que ha mort, eh, és, és un home. En canvi, si es feren dos, indicaria que és una dona. I mm -hmm. fins i tot, per mitjà dels tocs de difunts, eh, se podia saber si el difunt era un difunt de primera classe, és a dir, un difunt, eh, la família del qual havia pagat a la parròquia el suficient per a que el campaner pujara a tocar les, les campanes. Per tant, eh, hi havia que... classes, no? Eh, sí. Classes socials referent també a les era campanes. Tot. Vull dir, se sí. quedava allà... Mm -hmm. Que Sí. Pau, eh, ens comentaves també que en la societat tradicional no, es pensava que les campanes eren un objecte sagrat, que si es tocaven podia fer fugir a Satanàs i allunyar tots els mals que arribaven al poble. Aleshores cobraven un poder una mica especial, no? Eh, ens podies explicar una miqueta això? Sí, efectivament. Eh, a la societat tradicional les campanes eren considerades un, un objecte sagrat, eh, és a dir, un objecte interlocutor, eh, intermediador entre, entre el cel i la terra, entre l'ésser humà i Déu. Eh, I com a tal, com a objectes sagrats que eren, a la societat tradicional es pensava que les campanes podien fer, podien fer fugir a Satanàs, quan el dimoni era present, per exemple, en forma d'una tempesta que podia arruïnar les collites de tot un any i, per tant, podia, podia arruïnar, en el cas de, de l'Horta, on la societat era eminentment camperola, podia arruïnar a tota una població una, una tempesta. Aleshores, eh, les campanes es feien, es feien sonar quan s'aproximava un, un perill així per a que tractaren d'allunyar-lo i tractaren d'allunyar-lo evidentment cap al poble del costat, cap al poble, eh? <laughs> cap al poble amb el que es tenia rivalitat. No? Que la tempesta anava al poble del costat, no? Exacte. Aquesta, aquesta concepció sagrada de les campanes eh, sembla que eh, es via que, que les campanes adquirien eh, aquests valors sacres en el moment del seu, del seu bateig, però és que a més, en mm. l'àmbit de l'Horta de València, tenim tres poblacions, com són Alaquàs, Alfafar i, i Xirivella, a les quals eh, les, hi havia campanes que eren doblement sagrades sagrades perquè havien sigut mhm. eh, batejades i sagrades perquè la societat, la comunitat d'aquests pobles eh, dia que dins d'aquestes campanes havia sigut trobada la Mare de Déu, la patrona de la població. Mira. Per tant, un fet miraculós com aquest mira, era mira, més clar. que suficient per, per, per atribuir-li a aquestes campanes poders per, per desfer les tempestes, entre, entre altres. Clar. Pa, un altre tema, un altre assumpte seria parlar de la mecanització de les campanes, però crec que és un tema que ens donaria per a parlar moltíssim més. Ens, eh, ens quedem pràcticament sense temps, però de la mecanització podem podem parlar, no? Parlarem en properes seccions, Pau. Sí, clar que sí. Pau, em, em pensa que, que podrem parlar de la mecanització, dels usos... Sí, sí, sí, hi ha tants mm -hmm. temes no? relacionats sí. amb les campanes. Que bé. I tant, i tant. Pau, moltíssimes gràcies per estar en esta primera secció d'artista amb nosaltres i, a més, a, a haver trencat una miqueta l'estereotip del que en teníem per art modern. Pau, gràcies. Gràcies a vosaltres, bon dia. Bon dia. Vinga, moltes gràcies. Mar, eh... precisament, eh, recentment no s'ha fet un curs al voltant d'aquest tema? Conta'ns. Sí, per acabar en el tema eh, de, de l'art sonor de, de les campanes, us informava que Pau, eh, conjuntament amb un altre company, des del Museu Comarcal de l'Horta Sud, de Picanya, el passat 2 de desembre es va fer un curs sobre campanes. Era una sessió teòrico-pràctica eh, d'introducció al món de les campanes una mica amb l'objectiu de mostrar el seu valor etnològic i el seu valor també d'encara d'ús d'actualitat. Realment mm. pense que, que aquest curs no, va ser un símptoma que l'art sonor campaner està encara d'actualitat. I nosaltres esperem haver contribuït una miqueta també els nostres oients que estiguen poc familiaritzats amb el so de les campanes. Jo no sé si m'equivoco, un, és un, és un estereotip que jo tinc, però po podria ser no, que la gent més jove no està tan acostumada a, a conèixer les campanes des d'este vessant. Esperem haver contribuït. Mar, ha sigut tot un plaer. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres, a l'audiència i a tu, Jessica. I Des... segur que tornem la setmana que ve amb més novetats veritat. Sí, ens has trencat, eh? Ens has trencat. De moment ja t'he dit que en la primera secció ens has trencat l'estereotip eh, perquè pensàvem a, eh, que anàvem a parlar d'algun museu d'art avantguardista, de que ens hauries d'explicar moltíssim el que significava. No, del top de les campanes. D'això també, no? Clar, tractava, de, de trencar. Entendre l'art i trencar i un poquet remoure a l'audiència. <laughs> Marrots, moltes gràcies. T'esperem el proper a dimecres. Vosaltres. Fins dimecres. Adéu, bon dia. Adéu, bon dia. supposed to do? Tonight I'm breaking mama's rule. En només uns segons, apleguem a les 11 del matí, començarà la segona hora del RAS i tenim moltíssimes coses preparades perquè ens escolten i per entretenir-los. Okay, A punt. L'espai públic de comunicació de les valencianes i els valencians. Benvinguts a la caseta d'Aitana! Des d'ara, els teus dissabtes seran diferents. La caseta d'Aitana, un espai per a les xiquetes i els xiquets on trobareu molta música, tallers, entrevistes a personatges imaginaris i moltes sorpreses. La caseta d'Aitana, cada dissabte a les 10 del matí en A Punt Mèdia. Acaben de sonar les senyals horàries, són les 11 del matí, així arranca la segona hora del RAS. Ernest Parra, que està a la guai de tot el que es diu a les xarxes socials. Què s'està dient, Ernest? Moltes coses. Jessica, bon dia de nou. David ens diu que últimament la corrupció de les xicotetes coses em preocupa especialment, la que donem per normal, per natural, eixa que quasi no ens molesta i acaba explicant l'altra. Carolina M. Costa diu que al ras de Punt Mèdia parlen ara de corrupció, prova de foc per vore per on respira la nova ràdio pública. Mm-hmm. Per a Pau FB, ser corruptes no tindre respecte per les normes, no només democràtiques, sinó també de convivència, de joc, etc. El corrupte és qui trenca la baralla, el més important és detectar-lo i que els mecanismes per aïllar-lo siguin efectius. Enhorabona per el programa. Climate, Kick Spain i Sergio Pomares comenten que en el RAS s'està parlant de canvi climàtic amb Andreu Escrivà. Més missatges, Nando diu que els mitjans tenen també funció formativa. Gràcies a Punt Mèdia començarem a familiaritzar-nos mm -hmm. perdó, amb l'ús del valencià els nous canals amb paraules pròpies com ara coixinet. Genge apunta que trobe que fins que no passa un mes o dos no em creuré que estic escoltant la ràdio pública valenciana. I a Instagram m'ha tingut molt de ressò l'entrevista d'ahir a l'oncòloga valenciana Ana Lluc dos comentaris sobre sí. la seva foto. Delicius eh, València diu que ha sigut molt bonic i Marius Cloquei fa una reflexió i també una valoració. Diu, ha estat molt interessant. Avui justament parlàvem del programa que van fer sobre el Niño de la Katana. Coincidíem en que com és possible que facin una entrevista morbosa sobre aquest cas, tant de programa del cor i de paràsits d'esta societat, i que no facen programes on entrevistes amb entrevistes a científics, escriptor, gent d'arts, i just avui escolta esta entrevista, una bocanada d'aire fresc, diu Marius, i profitós enmig de tanta brossa mediàtica, comentari que podem dir-vos que ha rebut quasi 200 m'agraden. També estem molt atents a les vostres queixes i crítiques. Això t'anava a dir, no? no, no són tot flors. No, també també estem molt atents a totes aquestes crítiques, ja diem, anem a eh, sempre contar aquestes crítiques mm -hmm. constructives que ens ajuden a millorar el programa. Vicent Ortiz diu que no escolte aquestes sonores, però el llibre d'estil indica que cal pronunciar-les. Estem ahí molt atent a aquesta audiència crítica amb el nostre valencià. Doneu-nos també... un respir, eh, doneu-nos un respir a la gent de la comarca de l'Horta. A poc a poc, a poc a poc. Tenim lingüistes, eh, que també que ens ajuden dia a dia a millorar la nostra parla. Carlos Bernabé a Oriola ens recorda recorda que encara no arriba la FM, no trigueu massa, ens diu, o declarem una vall d'Aran valenciana. Irene afegís que tampoc ho escoltem a Cosentaina i a la 98.7 hi ha emissions d'Alcoi, que està a la vora. Llàstima, perquè són molts els que tenim ganes. Molt bé, anirem també donant compte d'aixes crítiques que ens apleguen. Moltíssimes gràcies i recordeu participar en les nostres xarxes socials. Moltes gràcies, Ernest. Anem ara amb una convidada de luxe, no vaig evitar dir una convidada de cine. Estàs escoltant El Ras. El Ras, el magazín matinal d'Apur. Ah! El Ras, amb Jessica Crespo. Ah! donar a conèixer el talent valencià, el sector audiovisual té noms referents que moltes vegades són els desconeguts per al gran públic, com és el cas, per exemple, de Carme Chaves, la nostra convidada de d'avui, i és que el Cinema Salvatexas, en col·laboració amb la Universitat de Durham al Regne Unit, celebren este cap de setmana un homenatge a Vigas Luna, que va morir l'any 2013. El prestigiós director de cinema, que va disparar les carreres cinematogràfiques, per exemple, de Javier Bardem, de Penélope Cruz o de Jordi Mor Moya amb la mítica pel·lícula Jamón Jamón i després altres molts actors i actrius amb pel·lícules com ara Les edades de Lulú o La camarera del Titanic. Bo, pensaran, què té a veure la nostra protagonista amb Vigas Luna? La resposta és que Carmen Chávez va ser co-guionista de les últimes pel·lícules del director, també guionista de Vigas per Vigas, un documental que ens ofereix un viatge a través de les vivències i reflexions més personals i més íntimes del director. Yo uno de los disgustos más grandes de mi vida fue el día que descubrí que no había leche dentro de los pechos de las mujeres. Porque yo estaba convencido de que había leche. Y luego el día que, que tuve la, maravillosa oportunidad de tocar las primeras tetas por el placer, ese día fue tremendo. Carmen, buenos días. día. Hola, muy buen día a tots i eh, eh, sí, bueno, eh, a ver, el documental yo siempre digo que es como pasar una hora y media con él. O sea, para mí, cuando surgió la idea de hacer todo esto, que la verdad es que el precursor fue Carles Sanz, del tricicle, nuestro primer pensamiento fue hacer que la gente conociera a Vigas en profundidad, ¿no? Porque nosotros pensábamos que muchas veces el público tenía una idea equivocada de él de que quizá era una persona mucho más excesiva o mm, sí, mucho más excesiva en todos los ámbitos de su vida, yo creo que es la palabra. Y es, todo lo contrario, ¿no? Era una persona bastante mm, reflexiva, pausada, eh, muy familiar y bueno, decidimos que teníamos que hacer algo que realmente reflejara esa personalidad vitalista y, pausada que tenía él, no? El documental El y trenca estereotipo del que pensábamos no? del que es pensa popular que era, era, eh, Vigas. A veces es un vídeo diario, mes de 500 sintes vídeos, textos archivos de audios pels cuales desfilen familiares, no? Eh, íntimes. Sí, a ver, ya te digo, cuando surgió toda esta idea, eh, hablando con Carles, bueno, pues que hacíamos y un documental al uso con entrevistas, que la gente hablara de él o pues eh, yo recordé que Vigas tenía un cajón lleno de estas cintas que había rodado a lo largo de durante muchos años. Él llevaba siempre una cámara mini DV donde tenía estas cintas. Luego siguió cuando ya llegaron la tecnología digital. Lo que pasa es que había ya eh, los vídeos escaseaban más, ya no la llevaba constantemente. Pero me acordaba que tenías siempre ese cajón y digas a mí siempre me decías, que tienes que escribir un libro sobre mí, porque la persona que más me conoce del mundo eres tú y nadie va a escribir mejor libro que tú. Y yo le decía, no, yo un día con tu hija, con Betty, cogeremos esas cintas y, y si tú nos das permiso miraremos a ver y haremos y bueno, pues ya lo haremos. Y luego, pues claro, entre una mm. película, otra película, Vigas era interminable, porque además de las películas, pues tenía un montón de, de las facetas artísticas, el plata. No, no, no se acababa nunca el trabajo con él, pues no teníamos tiempo. Y me pareció la oportunidad ideal de rescatar ese material. Carmen, ¿cómo va comenzar la vuestra relación profesional? Pues mira, nosotros la primera vez que yo conocí a Vigas fue aquí en Valencia, en la Mostra de Valencia porque yo trabajaba en la muestra eh, con, de Jorge Berlanga. Y entonces le hicimos un homenaje a Vigas y yo tuve la suerte de tener que encargarme de ese homenaje. Le hacía, hacía una exposición, una retrospectiva. Y luego, posteriormente, en el 2003, él eh, vino a hacer las comedias bárbaras y como no habíamos perdido el contacto, pues que a veces nos enviábamos mails y tal, pues quiso, me dijo, ay, pues estoy buscando a alguien para que venga a trabajar conmigo y, y y empecé a trabajar allí. Casualmente conocimos a una chica que se llamaba Juani, que era Juani, y entonces yo empecé a contarle cosas de esta chica y él me dijo, oye, pues eh, a ti te gusta escribir, pues porque no miramos a ver si podíamos hacer una historia. Y de ahí ya me fui a Barcelona con él y has llegó la Juani. Has dicho, el eh, nom, yo soy la Juani, va a ser un dels últims treballs de Vicas en el que vas a participar como guionista. Hola, La vida no es de color de rosa. Estoy creciendo. Busco algo. Y te juro que lo voy a conseguir. Me dejaré la piel. Voy a ser actriz. Dejaré de ser una niña. Pero seguiré siendo Juani. La Juani era una Juani real, pero a la hora moltes Juanis, no? Eh, sí, de hecho yo con los años pienso, yo esta película la hice cuando tenía 25 años y ahora tengo 37 y me doy cuenta de que tiene yo soy súper Juani, o sea, <laughs> al principio era una cosa que iba a todas partes y me decía, mira, ya llega la Juani a los festivales y todo esto, y, da cierta rabia, ¿no? Porque eh, dices, bueno, sí, pero no. Luchas un poco contra... Y luego con los años me he dado cuenta de que verdaderamente sí que la Juani tenía un montón de cosas mías. Va va popularizar ese terme, no? Poligonera y, sí. y el, al estrellar, no? Ixes ànsies de vida, pero estrellat, però alhora també no perdre mai les referències del barri. Sí, bueno, es que además Vigas en esto, que siempre fue un precursor, sí. era una persona que yo creo que lo más importante que tenía, aparte de su mundo propio, era que arriesgaba, que no era una persona homogénea a lo largo de toda su trayectoria cinematográfica, pasa por un montón de estilos y no se contenta con hacer siempre lo mismo, sino que era muy transgresor. Y yo creo que él se dio cuenta de que había un mundo ahí, que era el mundo poligonero, que verdaderamente, aunque no tenían recursos culturales ni económicos, luchaba por salir adelante, por mostrar su cultura, su estilo, su, ¿no? por sacarlo a la superficie y hacerse notar. Y esa es la grandeza de, la Juani, realmente. Y de hecho, hay gente, hay niñas de hoy en día que tienen 15 años y son fans de la Juani. Y hace, hace ya, un montón de años. pues se estrenó en el 2006, eh, hace 11 años. Claro, claro. Estén parlant este homenaje a Vigas Luna este cap de semana al Salva Texas. La alma mater esta sala de cine es Ventura Pons. Aquí ya tenim el teléfono. molva un día. Bon dia. Dic alma mater del Salva Texas, però també amic de Vigas Luna, així que suposo que este homenatge és molt especial. Eh, Ens estimàvem molt. Amb el Vigas eh, ha sigut tota una vida junts, no? Eh, ens devíem conèixer dels 70s, més o menys, que aquests moments del tard del franquisme, mm -hmm. que tots érem amics, no? i el 77 ell va fer Bilbao i jo vaig fer la meva primera pel·lícula fa 40 anys eh, el retat intermitent i vam tenir la sort els dos nacans jo em pensava que ell aniria a selecció oficial i jo a la quinzena i va ser al revés ell va anar a la quinzena <laughs> i jo vaig anar a selecció oficial eh, allà eh, va començar una amistat eh, brutal perquè el Marco Ferrari ens volia promocionar pel món a tots dos hi havia pel mig també la Maria Martín que el va convidar a Mèxic que jo no hi vaig anar en aquest viatge i, i hem viatjat molt pel món junts i, i ens hem explicat moltes coses um, és una relació de veritat és un amic que quan el perds no el perds perquè es queda amb tu eh, he estat amb ell a Liverpool, eh, no, Manchester, he estat a París, he estat a molts llocs. I clar, què fas quan estàs a casa? Doncs parlar. I parlar de, de la vida i del que t'interessa. Jo recordo molt particularment quan un dia érem a París, eh, estàvem sopant allà a la restaurant al costat del Xilló, i és el dia que em va dir que el Pepón Coromina, que també va ser molt important a la vida del Díaz, sí. eh, em va dir que s'estava morint i estava plorant. I vam, vam travessar el riu i vam caminar una hora sense dins res és, són aquests moments que queden. vida. Mm. Ventura, volia, pregu volia preguntar-te, ell eh, ens, ens l'està definint, eh, Carmen, eh, era una persona molt polièdrica, eh, amb, molts, oh, amb, amb molts punts de vista, amb una capacitat no per a reinventar-se, com dia sobre el seu cinema, però també li agradava molt, eh, crec jo, i això ho ve molt en les seves pel·lícules, el Mediterrani, i també li agradava molt vindre a rodar a la comunitat valenciana. Hi ha molts exteriors, hi ha moltes zones... Uh -huh. No, perdó, perdó, segueix. Sí, sí, no, no, volia dir això, és dir, hi ha, hi ha molt, moltes localitzacions no? eh, de les seves pel·lícules on la comunitat valenciana és un referent. Bé, és que també hi ha una altra cosa que ens uneix, que és el País Valencià. A mi, de petit, em van ensenyar a estimar València, i amb el Vigues també. Eh? I també n'havíem parlat molt d'això. Eh, jo, jo <laughs> soc més gran, jo soc del 45, ja soc un iaio de 72, mm. no? I, arribat, I vaig venir quan València de València, la ciutat de València de Valenciana, que això ha canviat molt i que tornarà a canviar, perquè eh, jo crec que una de les coses més importants és recuperar València. No el País Valencià, que no fa falta recuperar-lo, perquè el País Valencià és valencià. La ciutat ha canviat molt. De tot això n'havíem parlat molt amb el yeah. perquè li vaig explicar una vegada que havia vingut a, a València fa molts anys amb el tren Fallero. El Tren Fallero sortia de Barcelona sortia de Barcelona <laughs> al matí i quan arribaves a Terres Valencianes esperava a cada poble i venia la banda municipal, la fanyera major, <laughs> l'alcalde. Allò era una festa. I quan arribaves a l'estació del nord, a València, bueno, allà eren les traques. Era, una, era, eh, València sempre ha sigut una festa. Mm -hmm. A diferència dels catalans, que són molt més avorrits. <laughs> Eixe amor per la nostra terra i que ha quedat eh, palès no? en aquestes pel·lícules que de fet podrem veure este cap de setmana no? en este homenatge als eh, cinemes eh, als cinemes Texas eh, quines pel·lícules són les que eh, eh, vull dir, tenen escenaris que anem a poder identificar? Eh, ara mateix no recordo però Nosaltres <coughs> que, això és la continuació d'un homenatge que va mm. començar el gran Santiago Fernández, que és catedràtic a Durham, al nord d'Anglaterra, Durham, al nord d'Anglaterra, no? Aquest homenatge ja s'ha fet, em sembla que a San Francisco, s'ha fet a Barcelona, als Texas, s'ha fet ara es farà a València, a Buenos Aires, etc. L'impulsor és a eh, Santiago Fernández eh, a Barcelona recordo que va venir la Canarina Sanabria de Costa Rica, que també ve a València, el Santiago Fos Hernández, va venir un catedràtic de Melbourne, va venir aquí ve un no, que està a Itàlia, ve la, la, la Betsy, que em sembla que ha arribat sí. a San Francisco, o sigui que eh, eh, els que ens estimem al Vigas eh, volem ensenyar la seva obra perquè quan et mors tothom, ningú, ningú et recorda nosaltres el recordem mm -hmm. i no únicament la seva, la seva obra en cinema hi ha totes les pintures d'Òmigues que seria molt interessant que també es veiessin Uh mm-hmm. -huh. I que gran que un director puga continuar viu gràcies a les seues pel·lícules, no? Aquestes pel·lícules tan diferents, com diem, no? Cada, cadascuna. Ventura, les pel·lícules que no recordaves, Huevos d'Oro, ambientada en Benidorm, està, a més, assentint també el cap, Carmen, són de Mar, també de, de n'hi ha una adaptació precisament d'una novel·la de, de Manuel Vicent. Són algunes de les que podrem gaudir este cap de setmana. Ventura, està tot un plaer parlar amb tu una el miqueta este matí. Meu, I sobretot el plaer és poder fer aquest homenatge amb el Vigues a València. Clar que, que sí. Clar que sí. Moltíssimes gràcies. Bon dia. Gràcies a vosaltres. Carmen, eh, supose que marca la trayectoria profesional eh, de una eh, profesional como tú, el fet haber treballat amb un referent, un dels máximos referentes del cine. pero sobre todo yo creo que más que profesionalmente, que evidentemente yo todo se lo mhm. debo a, a Vigas y además aprendí muchísimo con él mhm. como persona. Sí. Vigas era una persona, mm, de hecho, es que desde que he entrado aquí, ¿sabes? Me emociono un montón porque se le echa de menos de, de mm. lo grande que era. No? I escoltar també pràcticament emocionar-se Aventura Pons quan parlava d'aquest passeig no, a, en París en, en el qual van estar pràcticament una hora caminant i sense, sense parlar dona compte no, de la qualitat humana d'una persona Yo i de la relació tan íntima que teníeu. Que hemos tenido suerte porque, porque ponga un vigas en su vida, de verdad. <laughs> Yo muchas veces lo echo de menos porque era todo, toda la filosofía y la reflexión y la forma de entender la vida que tenía, mm, se la recomiendo a todo el mundo. O sea, que vean el documental porque es un canto a, la vida. Ya, ya que Elviga siempre decía que su madre, cuando tenía un problema, siempre decía, ¿y qué? Y él muchas veces le pasaban cosas y dice, ¿qué? Hace sol y se come bien y ya está esa nada. creo vitalitat, que las trasladadas, te teus guions? es a ha sido eh, tan gran esa eh, Yo soy más drama. Y cuando trabajábamos juntos yo se le veía. Él era más irónico y yo era más drama. Yo tiendo al drama, siempre. Por eso me venía muy bien y lo echo de menos porque esa ironía y esa forma de tomarse la vida conversaba un montón. Estamos, eh, estén parlant de la teva carrera Vigas, está claro que está este homenaje que es base este de celebrar quería contaros una anécdota que a lo mejor, porque estaban hablando de Bilbao cuando ha hablado Ventura Pons, y hay una anécdota muy buena que casi nadie sabe que Vigas me contaba, que Vigas hablaba mucho sobre el éxito, ¿no? Y decía que lo, más, que lo que más se aprende en la vida no es del éxito, es de los fracasos. Entonces él decía que cuando hizo Bilbao, eh, acabó la película y cuando la fueron a estrenar, que les había costado un montón de esfuerzo y tal, se la mostraron a un, distribuidor catalán, que no voy a decir el nombre, y cuando él, la vio en una sala de cine, no sabía que Vigas estaba, Vigas estaba detrás, cuando acabó la película, que estaban esperando a ver si compraba la película y la distribuía, se levantó y dijo, ¿quién ha hecho esta mierda? <laughs> y entonces ya, Vigas y el Pepón, muertos los dos, porque el eh, Pepón Coromina, eh, bueno, pues la película en un cajón, se quedó en un cajón. Y entonces un día, cuando ya estaba haciendo angustia, le llaman y le dicen que hay un director que quería, que había visto un trozo por equivocación en el laboratorio y que quería ver un, la película entera. Y Vigas dice, bueno, total, está en un cajón, pues que la, vea. Y resulta que era Marco Ferreri. Y gracias a Marco Ferreri. Entonces Vigas siempre explicaba que la vida, además de ser bueno, hay, eh, tres cosas más que tienes que tener. Una, caer bien, otra, tener suerte y otra, hacer los deberes. Importantísimo. Habrían de anotarse. Sí, sí, ¿eh? sí. O tú ya vez anotar. y hacer los deberes. Y hacer los deberes, claro. És molt important, eh, jo te anava a comentar, eh, te teníem així per parlar de Vigues, però també volíem conèixer-te una miqueta més, no? Perquè, mm. diguem, moltes vegades hi ha eh, professions al voltant del cinema o del sector audiovisual que passen una miqueta més inadvertides per al gran públic, és la de guionista, no? Que és una feina molt olvidados. de taller, molt de cuina, molt de cuina, no? Sí. D'estar... De Pues sí, somos los grandes olvidados, la verdad. A mí me hace mucha gracia porque a veces lees eh, en la prensa, los actores eh, están fatal a mitad de la profesión. Y dices, pues los guionistas. ¿Cómo estemos guionistas? Madre mía, los guionistas Yo, de hecho, tengo muchos amigos guionistas y no hay ninguno que se dedique solo a escribir. Ninguno. Es decir, simplemente guañarse la vida treballando de guionista hay dos en España, probablemente el Jorge Gare Echeverría y, y alguno más. O sea, tienen nom con eh, las personas que se Yo creo que él sí porque trabaja un montón, pero no hay nadie que haga películas todos los años de guionista. Y en escribir un guión tardas mínimo tres. Desde que empiezas a escribirlo hasta que haces la película, se estrena tres años. Así no tenemos un sindicato eh, de guionistas como los sí Sí que hay, un sindicato de guionistas, sí. Sí que tiene fuerza, lo que pasa es que la precariedad del cine español, mmm, claro, eh, pues es así, no, no, tenemos dinero, no tenemos una buena ley del cine, eh, tenemos un IVA muy alto, en fin, todo es aprieta, aprieta que... Se sumen muchos que fácil, no? Carmen, organices también el Festival Internacional de Cinema Infantil de Valencia, ¿Tres ediciones? Sí, tres ediciones llevamos ya. Bueno, el director es Marcos Campos que fue el gran ideólogo de hacer este festival, que él también trabajaba en la muestra y también fue colaborador de Vigas en sus últimas películas como product placement y productor asociado. Y bueno, pues fue un proyecto que hace tres años justamente yo estaba haciendo el documental Vigas por Vigas y estaba acabándolo y además estaba acababa de nacer mi hijo. Y me dijo, oye, se me ha ocurrido que por qué esto no hay en Valencia, yo creo que esto estaría muy bien hacerlo aquí y tal. y así empezó. Es un festival destinado al público de 3 a 12 anys. Sí, es un festival para niños de primaria. Tú ya pensabas en cuando el teu fill tinguera 3 anys, no? Yo ya pensaba en tener un trabajo como la conciliación está tan mal que pudiera involucrar a mi hijo en mi vida. Claro. y, la verdad es que el festival es una forma maravillosa de hacerlo. Nosotros tenemos dos cosas. Una, por un lado, va dirigido a, colegios para infantil y primaria. Luego eh, hacemos, a partir de este año, queremos hacer actividades todos los meses en los colegios. Tenemos exposiciones para centros escolares. Tenemos unos talleres que hacemos talleres de doblaje, de stop motion, etcétera. Y además tenemos una película que, que bueno, hemos eh, inaugurado una nueva sección que se llama Érase una vez el cine, que queremos llevar el cine a las aulas. Entonces eh, hemos eh, cogido una película, inauguramos este año con el extraordinario viaje de Lucius Doom, que fue una película de Maite Ruiz de Austria... que es eh, la gran madre del cine de la animación en España, que estuvo en el festival y todos los profesores la alabaron por gran, los valores que muestra la película, etcétera. Pero el año que viene ya tenemos pensado poner novio a la vista de Berlanga y, llevarlas al cine, o sea, al colegio directamente. Dentro. Los colegios que tengan sala de proyección podemos poner la proyección y los que no, pues llevamos el proyector y les llevamos el cine a las aulas. Muy bien, la, la, feina feta i portada directament, no? Sí, educar nuevos cineastes és nostre lema. El que farem, si te pareix, com ara sí. només ha donat temps a una pincellada, és conèixer una miqueta millor i festival i, i totes les activitats que feu a les aules, que jo crec que semblen molt interessants sí. i que donen per a una entrevista en profunditat amb tu i amb Cuando el director, quieras, si vols, del festival. Ha estat tot un plaer conèixer-te una miqueta més a una professional del sector audiovisual que ens ha pintat un panorama eh, més no, bé pes, sí? jo Digo que la situación siempre cuando está mal es una esperanza a que mejore. Y si no la filosofía del Vigas, fa sol o, o fa siempre hay que decirlo. Hace sol y se come bien, hay que vivir. Y que al ras caiga B, tinga sort y que de mucha suerte y muchas gracias por invitarme y esperemos que, que tengáis una larga y brillante trayectoria. ya <laughs> esperemos nosotros también gracias a B. ciència, som emprenedoria, som cinema i arts plàstiques, som literatura i música, i arts escèniques, i entreteniment. Hola, sóc Maria Josep Poquet i conduïsc el programa de literatura Plaer de ma vida – un programa per a viure moltes vides a través de les històries i les emocions que contenen els llibres. Tindrem entrevistes, novetats editorials, adaptacions musicals de textos literaris i microrelats escrits per vosaltres. Així que ens trobem en A Punt Mèdia dimecres d'una a dos del migdia. Plaer de ma vida, viure, llegir, sentir i, si vols, escriure. Estàs escoltant El Ras. El Ras. El magazín matinal d'Apur. Ah! El Ras, amb Jessica Crespo. Ah! Acabem d'escoltar que Plaer de ma vida serà el programa que escoltem quan acabe el RAS, però ara estem escoltant la cinto d'Animalades, que serà un altre dels programes que ens acompanyarà cada setmana. Al capdavant d'este programa, Joan Espinosa, molt bon dia. Molt bon dia, Benvingut, Jessica. com sí. va? I com s'apega aquesta sintonia, eh? No ho sabeu sí. bé com s'apega aquesta sí. sintonia. És una cosa que acabareu, acabareu tararejant-la permanentment. Eh? Perquè que tu la tens al cap eh, nit sí, i dia, sí, eh? Sí, estos dies no he fet més que sentirla, ¿no? ¿Muy nervioso que A base de la estrena. nerviós, naturalment, estem nerviosos, no? però sobretot estem emocionats i il·lusionats d'aportar este granet d'arena afegit a, a, esta, a esta nova etapa de la ràdio pública dels valencians i les valencianes. Animalades. Quan, com, de què? Ja, comencem. Va, anem a promocionar-lo bé. Vinga, no? Serà clar. tots els dijous a la una del migdia i recordem també que serà la repetició, si no m'equivoque i no vaig errat, crec que el diumenge a les 12 podran tornar a, a sentir-la, no? Uh -huh. eh, mhm. la, el concepte d'animalades, bàsicament, el que volem és passar-ho bé, d'entrada passar-ho bé, divertir-nos. Això ja és un bon començament, eh? Sí, mm -hmm. i divertir-nos. No, no perquè jo siga graciós, que no ho soc, però sí divertir-nos i, i passar un, un, uns bons minuts en companyia dels nostres oients i sobretot establir una relació més amable, més respectuosa entre les persones i els animals. No? Mm -hmm. I, I a tot això, pues, com s'arriba? Com en tot en esta vida, a través, de, a través del coneixement. Mira, està sonant uns gossets Pepe, que ràpid és el nostre tècnic, Pepe Moreno, ja està posant-nos. <laughs> eh, això, és, això es, es guanya, s'aconsegueix a través del coneixement, com tot en esta vida, no? I per al coneixement tenim especialistes magnífiques que parlarem en elles al llarg del, al llarg del programa i els nostres oients tindran l'oportunitat de fer les consultes oportunes. Tenim una, una consulta veterinària magnífica a càrrec de la veterinària Maria Llopis. Després tenim una experta en etologia bestial de Castelló que li diuen Elena Varella, sí. una experta legal també, perquè això és molt interessant. Legal? Sí, sí, sí, perquè estem a les portes potser d'un canvi legal important pel que fa a la consideració dels animals des del punt de vista sí, legal que sí. Mm, pel moment i de moment són coses. Coses. Són eh, coses sí, i no sí. éssers vius i, per mm tant, seria detrellat que d'alguna manera començarem a considerar-los també legalment éssers vius. I a banda de tot això, també tenim una experta que ens farà un test molt xulo que li diuen que li diuen a Amparo Fortea i que ens farà un text molt xulo perquè li pegarà la volta a l'assumpte. O sigui, més... l'oient dirà quines són les seues condicions, quines són les seues característiques, el seu estil de vida, i l'experta li recomanarà quin és, diguem, el, l'animalet que més li convé, d'alguna manera. Això és molt adoptar, important, no? ara que plega sí. Nadal i que Uf, no, de, eh, sí, hi ha sí, sí. el costum de vegades de regalar a animals, compte, atenció. I, i ese costum hem de tindre molt en compte, mm -hmm. perquè regalar per regalar no, no, no, bàsicament no, no ho recomanem no. de ninguna de les maneres. Hem de ser molt conscients que quan tenim un animalet a casa hem de Espera ser molt sempre. responsables Espera sempre sí. i, i és una responsabilitat molt important. Necessites temps, necessites diners sí. i necessites espai. I són les tres claus. I educació, que dius I educació també, també per El teu programa servirà per això. Molt sí, sí, és una de les nostres premisses també. Joan, <laughs> demà és dijous. Et sí. desitgem moltíssima sort en l'estrena. Estarem molt, molt pendents d'animalades a partir de la una del migdia. Moltes gràcies per haver-nos contat una miqueta de què anirà el programa i com t'escoltarem, digues, digues. I a tots vosaltres, per descomptat, l'enhorabona i molta sort al RAS també. Gràcies, una abraçada enorme. Vinga, gràcies. A Animalades ens agraden els animals. Els respectem, aprenem d'ells i ens preocupem pel seu benestar. Animalades és un espai per a fomentar la convivència entre espècies, per a consultar el veterinari, aprendre educació, somriure amb notícies curioses o rebre convidats amb animals molt especials. Animalades, el programa més bèstia de les zones. Cada dijous, a la una del migdia, Animalades, l'hora més animal de punt. Estàs escoltant el RAS, el RAS, el magazín matinal d'Apur. Ah! al RAS, amb Jessica Crespo. La màquina del temps. La màquina del temps que ens porta al futur. Anem a parlar de com viuran aquells que apleguen a les pròximes dècades. Hi haurà una roba del futur que ens protegisca davant els problemes de l'envelliment? és que s'estima que l'any 2050 la població major de 65 anys a la Unió Europea serà un 60% superior a l'actual. Si a este fet i afegim que 9 de cada 10 parts del cos les duen cobertes amb tèxtil, ens preguntem si hi haurà peces de roba capaços, capaces de frenar l'envelliment. Trobarem roba que ens ajude, més i cap a allargar l'esperança de vida. La nanotecnologia ja està avançant en el camp de la tercera edat i José Gisbert, tècnic d'IMASD en materials i sostenibilitat de l'Institut d'Investigació fabricació tèxtil d'Alcoi, d'Aitex, ha vingut avui per explicar-nos en quina direcció avancen els prototips. Molt bon dia, com va, José? Bon dia, molt bé, gràcies. Gràcies molt per convidar-nos i, i gràcies per, per bueno, interessar-se per aquests temes d'investigació. És, eh, és molt, molt interessant, ens fem moltes preguntes, no sé si totes tenen ja resposta, però podrem vestir en el futur peces de roba que palien l'envelliment natural de les persones? Eh, el que més es pot fer és intentar evitar-lo. No? Eh, eh, podem, podem intentar... Eh, envellir anem a envellir. Envellir anem a envellir. Eh, això és llei de vida i <laughs> el que passa és que pues, podem... Quina decepció. <laughs> El que passa és que podem pues, ralentitzar un poc eh, els efectes de, de l'envelliment mitjançant pues, pues, la incorporació de substàncies eh, beneficioses per a la pell sí. eh, en el propi tèxtil. No? I quin serà el funcionament d'aquest sistema del qual ens estàs parlant? Com serà possible això que ens explica? Bueno, nosaltres dins del, del projecte Sènior, és un projecte apoyat per la Generalitat Valenciana, que eh, ahir estem investigant la possibilitat de poder eh, fer eh, estructures tèxtils que, que transpiren molt més. Entonces, al transpirar molt més, eh, la suor mm, s'evacua de, de prop de la pell, s'evacua del cos i a partir d'ahir, pues, aquesta pell està seca, està més seca eh, i per lo tant està més sana. També mm, volem incorporar-li substàncies eh, bactericides, perquè bueno, les bactèries viuen en nosaltres, mm -hmm. però excessos de, de bactèries o bactèries en, en, en, en llocs on puguen haver alguna ferida, perquè les persones majors tenen la pell més quebradissa Clar. i puguen, i puguen tenir una ferida, pues, eh, aquestes bactèries poden produir infeccions. No? Eh, a partir d'ahir, pues, pues, eh, si n'hi ha tractaments bactericides, eh, llevem el que són les bactèries, i bueno, mm, creem eh, creem unes condicions òptimes perquè la pell es pugui regenerar. Estem parlant, per tant, de la, la nanotecnologia aplicada per a ajudar a, a aquestes millores. També podrem aplicar-ho a altres tèxtils, a altres peces que puguen ajudar a millorar la vida de les persones? Sí, perquè en el mateix projecte n'hi ha, ha una segona línia d'investigació en la qual estem incorporant productes nanotecnològics a, a cortines i a elements del tèxtil per, per a l'hogar, de tal manera que puguen millorar el, el, la qualitat del, de l'ambient que rodeja les persones majors. No? Estem parlant de que mitjançant fotocatàlisis es poden eh, degradar el eh, que són contaminants atmosfèrics atmosfèrics. Fotocatàlisi per la llum? Com... Sí, el, el que és el sol, el sol de, ho degrada tot en esta vida, no? Però si tu incorpores una sèrie de substàncies, eixa, eixa, eixa reacció de degradació eh, eh s'acelera. S'accelera yeah. i es focalitza en certs eh, tipus de gasos i de partícules que poden ser contaminants. Això seria interessant, eh, com està dient, eh, de cara a aquest sector de la població, però se podia ampliar sí, perfectament. Sí, és seria aplicable, per a... és aplicable, aplicable a, tota, a tota la societat en general i estem estudiant tot el tema de, de, de contaminants d'interior tot, pues, tot el que es puga desprendre que pugui ser nociu en, una, en un hàbitat d'interior, ja siga en la cuina, ja siga, ja siga en, el mateix, eh, en el mateix quarto d'estar, per el mero fet de que, de que les coses, quan, quan estan sotmeses a un envelliment, pues, van Clar. liberant partícules que, que, que, que contenen. No? I si parlem de les caigudes, no? La gent major, si té caigudes, les conseqüències són més greus. Jo ara penso en els motoristes, no? Que tenen aquests monos que quan cauen eh, i se l'airbag i evita en molts casos eh, mals majors, uh mhm. -huh. això es podrà aplicar d'alguna manera també a, a les persones majors, una vestimenta que ens puga protegir en cas de caure? Sí, sí. Mm, de fet, estem treballant en la investigació de, de, de roba en, en parts, en parts que puguen eh, ser, eh, ser protectores, però d'una manera que no impossibiliten la mobilitat ja de per si reduïda d'aquestes persones. Ah, no perquè, com els motoristes, que no poden moure. Exacte, eh? exacte no? O sigui, ja prou tenen les persones majors Clar, que ja, ja tenen, ja tenen eh, difícil, problemes de mobilitat com per donar-los com per donar una armadura no? entonces per impressió 3D estem generant una sèrie de nous materials protectors eh, i que s'adapten ergonòmicament molt bé a les, a les, eh, a les formes de, del cos humà i a part, eh, bueno, el que estàvem comentant de la intel·ligència, pues, eh, dins d'esta roba eh, van a incorporar-se eh, acceleròmetres. Acceleròmetres ah, sí, és eh, que tenim en els mòbils, que nosaltres girem el mòbil i gira la foto. Sí, mm -hmm. sí. Entonces, eh, si tu poses això en la roba, quan gira la roba, està en vertical i de repente està en horitzontal algo sí. passa, algo passa no? entonces detecta també per velocitat deixa, deixa, de, de, de, d'aquest moviment, si eh? si si caigut o senzillament s'ha sentat, i a partir d'ahir pues, ja pot enviar clar. un avís Eh, a, a, a... Espera que no s'omple la roba si estàs assentant-te, clar. Exacte, clar. Exacte. Totes aquestes coses que ens estàs uh, contant i que treballeu als instituts uh, tecnològics, el principal dubte que sorgeix és quan serà això una realitat? Quan aplegarà a la societat? En aquest cas concret, per exemple, en quin moment, de, en quina fase esteu d'estos projectes? Clar, eh, des de que uno investiga fins que eh, eh, una empresa eh, puga comercialitzar eh, un producte semblant, eh, pues pot passar temps. Primer, té que haver, al final, una empresa que vulgui fer-ho, que vulgui comercialitzar-ho. Però, bueno, a dia d'avui, eh, marques importants internacionals pues, ja comercialitzen eh, roba de runners que, que, que té sensors per a monitoritzar, per exemple, el ritme cardíac. No? Entonces és una tendència que, que a la que el tèxtil també s'ha sumat i que, i que bueno, eh, en un futur veurem en eh, el carrer més o menys quan? Pues nosaltres intentem que siga el més prop possible. Què vol dir això? Perquè mm, nosaltres intentem fer les investigacions a partir de materials que, que ja en al mercat, o sigui, no de materials que nosaltres sintetisem i que pensem i que després a l'hora de comprar puguen estar o no estar en el mercat o puguen ser subministrables, sinó que nosaltres ja treballem en coses que estan en el mercat i ho apliquem al sector del tèxtil. D'aquesta manera la industrialització és molt més senzilla. Ja. Yeah eh, tot això també buscant que tinga finalment preus assequibles per tal que, per exemple, este sector de la població del qual estem parlant puga accedir, no? Clar, clar, s'intenta pues, tota la viabilitat industrial que eh, també també s'estudia la viabilitat econòmica. Mm -hmm no? a partir de... Eh, s'estudien les, les necessitats que poden haver i, i bueno, es tria només el eh, lo, lo, lo justetet i necessari per pa, just, pa, pa, pa satisfatre eixa, eixa necessitat, no? perquè que bueno, podíem agarrar de, de sensors de, de, de jo què sé, d'Apple, mm. però si no fan falta, doncs pues millor que no. Clar, clar. <laughs> Ara que parles de viabilitat, qui financia els vostres estudis? Disposeu? o mai es disposa de prou, suposa, per investigar, però com es financia... I després també com es crea aquest pont en les empreses. Una vegada teniu la investigació avançada, aneu a algunes fires per a que empreses puguin interessar-se pel vostre producte i patentar-lo? Pues, eh, per una part, eh, ITEX treballa directament en empreses, en investigacions que en les que les empreses ja estan interessades, s'arrimen a, a l'institut i a partir d'ahir treballem junts una investigació que es pertany a d'ells una demanda d'ells. Ells són els que posen el problema damunt la taula i, i vos diuen com solucionaríeu això, no? Exactament, exactament. Això és una línia de, de treball en la, que, en la que investiguem per empreses i esta sí que és molt directa que es tradueix en producte en mercat, no? perquè l'empresa al final el que vol és treure un producte en mercat. I després n'hi ha una línia d'IMAS de, de pròpia que nosaltres sol·licitem a, a organismes públics eh, projectes d'investigació, si ells veuen que són interessants es, es financien i si veuen que no són interessants doncs no es financien. Eh, en este cas, en el projecte sènior, doncs, doncs la Generalitat ho ha vist interessant sí. i, i l'ha financiat però clar, com és, eh, i en este cas, eh, com és un projecte que ve de diners públics, doncs nosaltres fem una transferència total del coneixement mitjançant fires, mitjançant tríptics, mitjançant publicacions, eh, tot tipus de difusió i transferència, mm, començant primordialment per les empreses de la comunitat valenciana, però oberts a, a, a tot el món. No? I a partir d'ahir pues, ja es reben interessos i, i bueno, ja podem particularitzar eh, productes pa, de, depèn del tipus d'empresa que vinga, que vinga que estigui interessada perquè per mm. exemple en el projecte sènior ponien des de cortines Clar. sofàs, eh, fundes de colxó, n'hi ha eh, roba o n'hi ha ortopèdia també. Ortopèdia, els teixits de l'ortopèdia mm. propis. Entonces, mm, clar, a partir d'ahí, pues, depèn del tipus d'empresa de, de, que s'arrime, pues, pues ja podem focalitzar a un tipus de desarrollo i no podrà comercialitzar-ho tot, no? Quants investigadors esteu ara al vostre institut tecnològic? Quants professionals esteu treballant? Pues en ITEX eh, ara mateix som 240 240 persones dividides en les diferents línies de negoci que té eh, l'Institut, que són eh, d'anàlisis eh, d'anàlisis de substàncies, d'anàlisis estructural, de formació continuada i d'investigació i, i, de, i de desenvolupament. Mm -hmm. Amb el rigor de la base científica no, dels teus estudis, i per a fer un dibuix ràpid del que hem estat parlant, com t'imagines aquesta persona del futur en la, en la, roba, en la vostra roba? pues jo me la imagino pues, més o menys com ara una persona major de, de dia d'avui, no? No té, o sea, no té que... No, té que... no serà una disfressa. Exacte, no serà Iron Man ni... ni... <laughs> I realment les persones majors de dia d'avui eh, pues, pues Però estan li, actualitzant... Però què li donarà aquesta roba? Literal, que es trenquen més... Eh, clar, evitarà problemes mèdics en gran clar, part. Aquesta roba distribuirà molt més les pressions quan uno s'assente o quan uno es gite, per tant, al distribuir pressions no n'hi haurà eh, en, en les zones crítiques on es produeixen ferides perquè els ossos eh, apreten més, eh, eh, no existiran. Entonces, esta pell estarà molt més cuidada. Sí. Estarà molt més seca, estarà asèptica, estarà hidratada i, i bueno, esta persona d'aspecte, almenys en la pell, eh, pues estarà molt millor no? i, i l'aspecte visual tampoc serà eh, com se l'han imaginat també a moltes pel·lícules no, del futur, ni a anuncis fins i tot que se'n venen al cap que aniran vestits de color plata, no, <laughs> no, no l'aspecte no. visual serà completament si com el que estem a... o algo, no n'hi haurà ningú casco ni, ni res d'això, no? serà pues, lo típic el que, que vosaltres... és el que aporta molt bé. La... Exacte, José Gisbert, tècnic eh, d'IMSD de Materials i Sostenibilitat de l'Institut d'Investigació Tèxtil d'Alcoi Eloi d'Aitex. Moltíssimes gràcies per estar este matí de dimecres amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. Bon dia. Bon dia. Som emprenedoria, som cinema i arts plàstiques. Som literatura i música, i arts escèniques, i entreteniment. Gent que suma. It was a day, a sunny day, I saw your hips then dancing calypso, the girls like Seguim encetant noves seccions al nostre magazín i es tornarà per a la solidaritat i els projectes socials dels que volem ser altaveu també a la nostra secció Gent que suma. En el nostre espai més solidari tindrem temps per a conèixer iniciatives que viuen i que conviuen als nostres barris, en qualsevol racó de la nostra comunitat, però també aquells que es desenvolupen ben lluny, però que són també fruit de la solidaritat valenciana. Així serà el cas del projecte que vos presentem avui al nostre programa i que sona d'esta forma ishakatia kwenye mitanga matambara wapi mm. nyanya nyanya hivi ishakatukua kaika hivi sasa mfalme amekaa na grupu pale, kina waziri kina nani, akapitisha nale matambara yake batombra mm. <laughs> eh bwana si bwana no patisquen, no es preocupen si no entenen el que estan escoltant perquè això que sona és un conte, ni més ni menys que en suahili. I les rises, que s'estan escoltant també per baix, són les de les xiquetes i els xiquets de l'escola Chuachuru, a l'illa de Lamu, a Kènia, que riuen cada vegada que l'escolten. El seu títol és El secret de Siri, El secret Siri, que és com es diu en suahili, i ara el podem llegir també en valencià, gràcies a la faena que ha fet en part Piera i l'organització no governa, governamental valenciana One Day i és. Yes. Què tal? Benvinguda, en part. Hola, bon dia, Jessica anem a conèixer una miqueta millor el conte El Secret, ha viatjat des de Kènia fins a la comunitat valenciana i, fin, i sobretot per a saber eh, què hi ha darrere, no? amb què contribuïm quan estem parlant d'este conte. Bé, pues, eh, el conte El Secret és una xicoteta iniciativa que s'ha anat convertint en un, en un projecte no? consolidat i on ja podem veure el resultat. Eh, amb este conte estem donant suport a una xicoteta escola que hi ha a l'illa de l'Amu, en Kènia, Uh mhm. -huh. eh, és una eco school i que dona cobertura a 38 xiquets eh, és una escola d'infantil i bueno, amb aquest conte amb la venda d'aquest conte eh, pues anem a ajudar a que aquesta escola siga sostenible i pugui continuar donant cobertura a aquests xiquets Què vol dir que és una eco school? Pues és una escola que està construïda amb materials reciclats completament, i, però a més a més és una escola que potencia eh, les arts i la música i l'ecologia a través del seu hortet i, i cria d'animals per, a, per a la mateixa escola. Amb botelles, pot ser? Amb botelles de vidre. Les sí, sí, sí. parets, no? L'estructura? Sí, sí, sí. sí. Vull dir que és una escola que, a més de ser um, accessible eh, per a un grup de xiquets desfavorits d'aquesta de, localitat de l'AMU, pues, eh, té tota aquesta filosofia d'ecologia i de ser diferent en, en lo que és en la pedagogia, no? per, per donar suport a les arts, a la música... Mm dins de lo que és el seu context pedagògic. En part, com són estos xiquets, és molt important que vagin a l'escola, com qualsevol xiquet mm -hmm. del món, però per a ells l'escola té un significat afegit que, per exemple, no el té així, no? Sí, anar a l'escola en la MUI en molts països d'Àfrica o de països menys desenvolupats que, que Europa, per exemple, pues te, és un privilegi, és un, poder anar a l'escola, a, a més, allí tenen accés a una alimentació perquè dinen allí, junen allí, i tenen accés a informació i, i, i anar a l'escola els dona possibilitats per a créixer i per a, i per a ajudar a la seva comunitat a anar avant. I com se vos acut, no?, recollir la tradició oral de l'illa de l'amo, que per a la majoria de gent és un lloc <laughs> remot, sí, seguríssim, i com, I com podeu entrar en contacte i per què? pues, bueno, jo sóc il·lustradora, però també he sigut cooperant en alguns països d'Àfrica i, i he tingut sempre com un poc eh, el cuquet aquest d'unir aquestes dos vessants en la meva vida, que era per una part eh, la part artística i per l'altra banda mm, donar-li ixa vessant social no? al meu treball. Aleshores vas conèixer el projecte de One Dayes que dona suport a, a l'escoleta Tuascuru a través d'Anna Mansergas i, mm, i bé, vas proposar este projecte de un, on jo unia les meues vessants i a més donava suport a, a l'escoleta i va sorgir així, això va ser la idea inicial i bueno, pues, eh, vos conté el projecte va sí. la, la idea és replegar contes de tradició oral suahili i dur-los al valencià Aleshores, la idea inicial era pues, això, suahili valencià, no? Anem a potenciar, anem a usar, anem a crear en les nostres llengües que al fi i al cap estan un poc més minoritzades i estan eh, com un poc fent aquesta mm -hmm. batalla d'estar de, presents i de... I, bueno, tot seguit pensarem, bueno, pues ara anem a, anem a deixar que, estos, que els xiquets de l'escola siguin ells mateixos els protagonistes del projecte i que ells dibuixen i il·lustren eh, el conte. És a dir, les il·lustracions que veiem al secret són il·lustracions dels propis alumnes de l'escoleta. Sí, sí. Anarem aquest estiu, farem el recull de contes en col·laboració amb un grup de dones i després vaig estar en l'escola Tuascuru, vas portar material d'arts i en ells vaig anar, es vas plantejar els exercicis creatius per a poder escenificar tot aquell conte i després se'n vas dur el material cap si. Has dit dones perquè són elles les que tenen la tradició oral? Sí, el que nosaltres trobarem, perquè tinguérem ahir un temps un poc limitat per a la búsqueda d'aquesta tradició oral, i ahir va ser un poc l'aventura aquella de que sempre que t'imagines un projecte i després a l'hora de dur-lo a cap et trobes en, la realitat en dificultats canvia, en, la, en la realitat i bé, però al final aconseguirem i sí, descobrirem que en este cas eren les dones i contactarem amb la Kidu Bonnie Women Group, que era un grup de dones que treballaven juntes. Aleshores, pues, el projecte va acabar tinguent un caràcter de mm, també d'empoderament de, de dones, perquè estàvem donant-los un, un ajut econòmic a canvi del seu treball, no? de la seva aportació. I això és bueno, una cosa que no havien contemplat i al final va sorgir també com a, com a un... Com a, sumava, no? Sumava un afegit. Mhm. Quin tipus d'històries eh, conten? S'assemblen als nostres contes? Tenen algun tipus de pues, similitud? Sí, sí, sí que hi ha similituds. De fet, en aquest mateix conte hem trobat també similituds després. I clar, tinguérem ahir una jornada que estiguérem contant molts contes i ahir és on tinguérem que triar un poc per a que el conte fora universal, no? allò que anàvem a escollir i que no tinguera pues, a lo millor eh, la perspectiva de gènere, hi havia que tindre en compte, eh, la religiosa... Entonces, ahí després va haver un treball per a la, la tria de quina, quina anava a ser la història del projecte. I després, eh, els contes que s'han triat, els que heu seleccionat en són set, no? Si no m'equivoco. No, <clears throat> allí, bueno, ells ens contaren con, mm, diversos contes, però acabarem triant un que ens va aparèixer el més adequat, que és el secret sí. Ah, després d'una tria, retria, Exacte. retria, s'ha quedat només en secret. Sí. A més teníem un grup de xiquets també que eren molt menuts, llavors va ser un treball també ahir de, mm, un, un treball dur que fèrem en tres setmanes mm, en temps rècord. Jo crec que el més important, ja que hem conegut el projecte amb el qual es col·labora si comprem este llibre, és informació pràctica, on el podem trobar, com podem col·laborar amb One Day Yes. Pues tenim una presentació el proper dissabte 16 eh, en la Casa de la Cultura Sira, a les 12 del matí Allí els mecenes que han col·laborat en el, en el projecte, perquè això s'ha fet en crowdfunding, s'ha fet en, és un projecte de micromecenatge. Entonces, la gent podrà recollir el seu llibre, la seva recompensa, i a més el podran comprar. El dia 21, 21 estarem a Mardamura, al barri del Cabanyal, també per la vesprà, i després hi haurà un punt de venda, que és eh, la botiga United Minds, que és eh, una, bueno, una botiga, jo diria que és un referent de cultura afro en general, molt interessant i que està en el carrer de Avinguda Democràcia i allí és, és, de moment és l'únic punt de venda que tenim. Això també a la ciutat de en, València. en València, sí. El preu, no sé si l'has dit. Eh, no l'he dit, són de 7 euros. I amb això ja, els llibres que venim, pues ja es el benefici és directe per a l'escoleta. No sé si teniu ara en estos temps alguna possibilitat de vendre-la a través d'internet o poden col·laborar amb la ONG a través de pàgina web? Pues poden escriure al el correu electrònic de One Day yes, que és info arroba i, i res, allí podeu, pues el podem enviar si algú està interessat. Jo crec que el millor seria també, Joan, és que ens eh, llitges tu a missa veu que, que tens una miqueta com comença no? Eh, esta història de El secret. Hi havia una vegada, en un xicotet poblat suahili, un vell rei que sempre portava un enorme turban que li cobria quasi tot el cap. El vell home amagava un secret davall del turban. Amina, Amina, Amina Tole, que el secret que amagaba davall del turbant, el mejor que pueden hacer es comprar el libre el secret, contribuir a esta causa i per descomptat gaudir del llibre amb els nostres menuts ah, perquè la vida d'aquests 38 xiquetes i xiquets siga molt millor. En part ha estat ah, tot un plaer tindre't en esta primera secció en la que en definitiva volem conèixer totes aquestes iniciatives que s'estan duent a terme ah, que de vegades necessiten l'impuls no? I, i, sí. i posar, tindre la possibilitat de tindre un micro davant i un altaveu per tal que la gent i que els valencians i valencianes en este cas ho sàpiguen. Sí. Gràcies per donar-nos veu i molt content contenta d'estar en la pública moltíssima sort també el llibre, que a més diré jo per als nostres oients que les il·lustracions i el llibre és preciós. Jo vaig a intentar ara fulletjar-lo una miqueta més si me'l deixen part. Podem dir que el compren. <laughs> que el compren. Adeu. Sumawe, sumawe a mi zongo. Gismen, walazu, e walazu, e walazu, pempe, mi tupu. Estàs escoltant El Ras. El Ras. El magazín matinal d'A. Ah! El Ras, amb Jessica Crespo. fem una ullada de nou a les xarxes socials per saber què, esteu di què estan dient els nostres oients. Ernest, bon dia de nou. Bon dia de nou. L'estrena de l'experta del ras en art Marroig no ha passat desapercebuda en les xarxes. Juan Vidal Dordà diu molt interessant, el meu iaio de 91 anys encara viu i ple de seny va ser molts anys el campaner a l'església del meu poble. Recorda amb emoció i vocació cada to que feia i quan s'hi feia tot un art que malauradament va perdent-se. Concepció Ferrer, un de la quas eh, com Pau Sarrió explicant les campanes, els seus tocs i els seus significats, al ras amb l'etiqueta Coixinet, al ras artista. Anna ens diu que interessant això de les campanes. D'altra banda, David Belda ens fa de pregoner per als que no ens escolten, apunta que avui al RAS hem parlat dels pous de neu a la Mariola. I des de la Universitat d'Alacant en Valencià recorden que aquest divendres es realitzarà el primer programa fora dels estudis de Burgesot per part de Apunt Mèdia tindrà lloc a Alacant de 10 a 1. Afegix que no t'ho pots perdre, l'accés és lliure, ja saben, al RAS este divendres. I una última, un últim apunt, molt cridaner també, a Twitter, Edgar ha fet una cridanera proposta. A veure, a veure. a veure què vos sembla. A veure proposa fer una plataforma per fer que coixinet siga la paraula de la setmana, de punt mèdia i del ras. Què vos sembla? Li coixinet. Li ha agradat la paraula coixinet. coixinet. Li ha agradat coixinet. Ai, nosaltres utilitzem una paraula més que porta molt bones connotacions. Hem el nostre vocabulari. No? Clar, són paraules angleses, és com el hashtag, hashtag per exemple, la, la lingüista... No, però en castellà es diu almohadilla i la gent li falta la costum de eh? sentir la, la nostra la llengua. La nostra llengua. I eh, eh, hashtag també... Eh, el, és la etiqueta, anem a dir. L'etiqueta, no? serà Clar. etiqueta i el, esta, es, la, la, la quadrícula eh, que diem que és el, el coixinet, és la quadrícula que, que, pues, amb, amb la que marquem la, la, la tendència. Coixinet és bo per a pecar. <laughs> Coixinet. Coixinet, paraula de la setmana. Moltes gràcies, Ernest. les 12 del mediodía arranca la tercera hora del RAS. Al RAS a Jessica Crespo. hora d'encendre les nostres pantalles al magazín matinal de Punt, una secció on parlarem de cinema, per descomptat, però també d'altres realitats audiovisuals amb una mirada fonamentalment valenciana. Ho farem de la mà de Sara Mansanet. Anem a conèixer-la una miqueta millor en la veu de Josep Rodríguez. Sara Manzanet és llicenciada en Història de l'Art i màster en Gestió Cultural. Des de 2011 està vinculada al món de la producció en diferents vessants. Ha sigut coordinadora de producció en els festivals de cinema Humans Fest, Cinema Jove i en el TEDx Ciutat Vella de València, cap de producció del curtmetratge La Bona Fe i productora de la sèrie per a Podium Podcast València Destroy. Actualment és la directora del Festival Internacional de Mismetratges La Cabina vinculat a la Universitat de València. Sara, molt bon dia. Hola, bon dia, com estàs? Vam xerrar ja breument dilluns sí. en el dia de la nostra estrena i avui ja amb temps per davant per tal de parlar de pantalles, perquè són moltes les formes de consumir ara eh? el producte audiovisual, ja no només cinema. Sí, sí, sí, però bueno, avui la, l'actualitat ens, ens manda perquè s'acaben de llegir les nomides als, als Goya, els Premis Goya de l'Acadèmia. I què passa, que estem d'enhorabona? Pues estem d'enhorabona. Sí? I tenim en, per telèfon a Paco Plaza, director valencià que està <clears throat> nominat en sis categories. En sis categories. Hola, Paco, buenos días. Hola, bon dia, com esteu? Com Enhorabona, estàs? felicitats, no? Abans que res. Moltes gràcies, sí, molt content. I enhorabona, Paco, perquè bueno, estem emocionats. Tens la nominació a millor pel·lícula, millor direcció, actriu revelació i so, efectes especials, música original, crec que, bueno, crec que ho tens tot. <laughs> El pleno. Eh, com, bueno, Eh, me imagino que estarás eh, muchas felicitaciones y para nuestra banda pues, bueno, mhm. sí que voldríem que ahora cuando pase una miqueta de 10 y de tranquilidad vingueres así si pots a, arroyo a la pero para tranquilamente pero bueno, les primeras impresiones teues com, com Pues mira, eh, lo, mejor que puedo decir es que me ha pillado, estoy localizando ya mi siguiente película, estoy en Galicia y con lo cual te vi una noticia así tan bonita, eh, ya trabajando, que es lo que realmente quieres, es tener continuidad ¿no? en en tu carrera, pues es un, doble premio. O sea, muy contento, muy contento. Paco, te esperaves Estas nominaciones? Un Juan está fent un treball espera que tenga tanta repercusión Tan de reconocimiento o això no, no, no te ho arribaves ni a plantechar No, es que yo cuando trabajas lo único que piensas es en intentar hacer la mejor película posible y que el público la pueda disfrutar, ¿no? Entonces, eh, eso no quiere decir que no le dé ninguna importancia en absoluto, porque eh, pues una noticia así, pues, pues creas que no, pues te llena de, emoción y de alegría, ¿no? Sobre todo porque es el reconocimiento de tus compañeros de profesión y eso es muy bonito. Pero cuando la estás haciendo, en realidad lo único que piensas es en hacer la mejor película que puedas, ¿no? Esto es, es como la guinda del pastel, pero no es el pastel. Sí, no, la veritat és que sí. Bueno, jo crec que, que Verònica, quan es va estrenar, eh, va rebre eh, moltíssim nombre de, de públic i molt sí, bones sí. crítiques. Eh, de tota manera, eh, bueno, ara es, es tornarà a passar a, les cinemes abans de, de febrer, del dia de l'entrega de dels premis. si se, volverà, se tornarà a, a passar per cinemes. Estan comentant alguna cosa, és molt, molt pront encara. És molt pront encara. Lo que sí és que està al Cinema d'Or eh, aquesta Super setmana, que és el que més me hace, perquè el Cine d'Or és el cine de, de mi infancia, ¿no? El cine de, Barrio Ruzafa. Entonces, que coincida justo que todos los valencianos puedan ir a, celebrar esta nominación al Cine d'Or, que es ese cine tan mítico de, de programa doble, pues eh, me parece un Pues es una alegría que sí, como tú dices, que ahora en tu barrio de más que es, podamos disfrutar de, Verónica. Tomamos nota todos, espero que los siguientes también tomen nota, que, esta semana eh, podrán disfrutar de, bueno, de tu película tan, tan nominada y esperemos que muy premiada en febrero. Claro, y a mí es eh, taquillera y exitosa. Yo eh, supongo que Perisa banda también satisfecha, Paco muy satisfecho porque cuando una película el que vols es que a la gente la no? y que, que, la, que, la gente vaya al cine, que la disfrute y en ese sentido ha sido todo el viaje de Verónica ha sido muy bonito, ¿no? Pues, eh, mm. hemos recibido mucho cariño de la gente que ha disfrutado con la con la película. Eso es lo más. Eh, el mejor premio posible es el, el, saber que el público lo ha disfrutado. Sí, tengo que decirte que mi hija fue a verla con sus amigas, que tienen todas 15 años, y salieron, bueno, <laughs> encantadas, muy, asustadas también, porque es de terror. Tenemos, que sí, que los tres sí, es, de terror. Pero no entretindré más a, Paco. ahora cuando acaben de charlar a Mei, escoltaremos una miqueta del trailer que ya sí, esposa el spells posa eh, de, punta. pero Joan, también volies parlar a... Sí, Paco, buen día Soc Joan. Volia comentar-te, bé, en algun diari nacional estic veient ara les nominacions i posa la sorpresa Paco Plaza. Bueno, sorpresa, podríem dir que <laughs> relativa, jo no diria sorpresa, bueno, ja eres un, un director consagrat i al final en un gènere com el terror, que en Espanya té molts èxits, sí. i tu has d'una mostra d'això. Sí, però és verdad que, que en, en, en, lo que son los premios y los festivales parece que el terror a veces se considera un género un poco Eh, menor, si quieres, ¿no? Como la comedia. Entonces, en ese mm. sentido, es donde viene lo de la sorpresa y, ha sido una sorpresa para todos. ¿eh? No es Sitges, son los Goya. <laughs> Claro, es como de repente es como que te has colado en la fiesta de los mayores y de los serios, ¿no? Y, entonces, pues, pues es una, alegría muy grande, ¿no? Porque pues sobre todo cuando no tienes ningún objetivo en este tipo de cosas, pues todo lo que viene es un regalo claro y también una forma de prestigiar el cinema de terror, que es mm-hmm. un género que te tan adeptes no? y que te tant de público ¿por qué no pot estar entre els majors que, que tú, Paco. Claro que sí. Y también me, gustaría decir un momentito que está nominado a la mejor música Eugenio Mira, que es otro valenciano eh, de Altea. eh, que es el, el, tío que compuso la banda sonora de la película. O sea que tenemos eh, doble nominación valenciana para la película. Molt bé, a amb Eugenio contactarem també per donar-li l'enhorabona <laughs> perquè estem avui molt contents de tindre aquesta presència valenciana. Dèiem que nosaltres al sector audiovisual tenim pes i això es nota i s'ha de notar evidentment en estos, en estos premis. No sé si Sara te vol fer alguna puntualització sí. més. No, res més. Donar-te enhorabona. Moltes gràcies per entrar per telèfon que sabem que estàs esperant una reunió i estàs mm. bueno, treballant com has dit. Enhorabona sí bona per continuar treballant sí. i per demostrar que, bueno, que, que l'audiovisual valencià i l'audiovisual en general, la direcció que pareix que és tan complicada, pues, té els seus, els seus fruits i, i, i alegries com esta que, bueno, que no deixen d'animar a continuar en el treball. Clar que Enhorabona, sí. Paco, de veres. Moltíssimes <laughs> gràcies i ja tindrem un altre dia així als nostres estudis quan vingues de Portugal, quan tingues un momentet en la teua agenda perquè ens parles d'aquest proper projecte i de tota la teua sí. trajectòria, val? cuando queráis. Gràcies, molt bon dia. I Moltes gràcies, adeu, bon dia. Adeu, perquè Paco. sàpiguen els nostres oients, si hi ha algun despistat que no sap què és Verònica i que és esta pel·lícula que a la teua filla i els amigues els va donar... <laughs> Hi ha moltes més, eh? Hi ha moltes més, es va assustar moltíssim. Anem a escoltar una miqueta el tràiler. Policia, llámame. ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! Necesito que te que dices que me describas lo que estás viendo. ¡Está aquí! ¿Sigues ahí? ¿Hola? En las culturas primitivas se creía que lo que ocurría en el cielo era un reflejo de lo que ocurría en la tierra. Por eso se creía también que durante los eclipses la oscuridad reinaba por encima de la luz. Cerrar los ojos. ¿Hay alguien aquí con nosotras? ¿Quieres hablar con alguna de nosotras? ¿Lo has movido tú? Quina angoixa ja, <laughs> dona, només escoltaré el, el tràiler. Bueno. Tu, tu el rius, però a tu també el va fer molta por, no? Suposa sí, sí, la sí. pel·lícula, el tràiler ja només Tinguerem que dormir totes juntes ja nit. <laughs> bueno, la, la, sort que tenim és que esta setmana, com, com que comentava Placo, Paco, eh, podem veure Verónica o tornar a veure-la mm -hmm. al cinema d'Or sinó que la setmana que ve, si vols, comentem les teues impressions. Val, perfecte, si dormit, no perfecte, perfecte. No sé jo si me fa falta més motivació per anar més a dormir, motivació. però eh, estem d'enhorabona perquè hi ha més presència valenciana, no? Sí, Aixa... tenim entre els nominats, bueno, anem a fer una, una, un, un repàs molt, molt ràpid. Tenim, per exemple, a millor actor eh, revelació el protagonista de, de Amar, que és Paul Monen, Paul és català, i, i Amar és una coproducció entre la productora eh, Avalon i la productora valenciana Filmeu. Uh mhm. -huh. Va ser rodada íntegrament en València, ah, sí? Sí, sí, en l'any 2016, en localitzacions de, d'ací del centre històric, eh, la Generalitat, per exemple, sí. i és una pel·lícula que bueno, pues, eh, va tindre un curt eh, recorregut per cinemes, però sí que l'actor revelació està nominat i bueno, pues, també estem d'enhorabona per això. Uh mhm. -huh. Després, en l'apartat del curt, tenim dos curs d'animació, Colors i L'Ermità, pro, eh, produïts i dirigits per, per, també per valencians i curt documental també nominat The Fourth Kingdom per Adana Aliaga. Tots aquests eh, protagonistes els tindrem, si podem, en Clar. els propers dies per a parlar en ells eh, tranquil·lament i, i després el que tenim com a, com a també convidat avui és Ivan Fernández de Córdoba, que estava uh mhm. -huh. preseleccionat a millor curt de ficció. Només està preseleccionat a, a millor curt o millor curt documental, ja és un honor molt, molt important i no volien deixar de tindre a, a Ivan parlant de nosaltres avui. El seu curt se diu Un lugar i també abans de saludar-lo podem escoltar una miqueta a veure com sona. ¿Y ese tío quién es? Yo qué sé. Joder, que viene el moro, nene. Hostia, qué mal rollo. ¿Mal rollo tú crees? Sí, sí, sí, sí, sí. A ver, Isa, yo no tengo idea de arreglar pinchazos, pero creo que se hace desde fuera, ¿no? No, no salgo ni de coña. Yo también, familia. Yo también, hija, como la tuya. Solo quiero estar lejos de peligro, lejos de bombas. Por favor. Por favor. un curt, es diu Un lugar, que parla de la història d'un immigrant no? que després de patir una avaria al seu cotxe ha de fer front als prejudicis instal·lats en la societat per tal de trobar ajuda. Jo suposo que també és un, un curt d'aixòs que deixa un regustet amarg, no? Perquè sí. només en saber l'argument una miqueta. Sí, esperem que, que, bueno, que podam tornar a veure-lo en, en, en València o en un circuit de festivals. És, és un dels curts que, que estan destacats en, en el panorama valencià Universidad, protagonizada por Beatriz Huidar y Sergio Caballero. Eh, Sergio Caballero és actor de, de Villarreal uh -huh. i Abdelatif Widar, que també eh, va estar premiat en, en un Goya Found Science, precisamente precisament más estrena un curt que ella ha dirigit, així <laughs> en València en, en, en els Alba Texas, demà per les Prades s'estrenarà i és un accés obert a tot el públic que poden també conèixer el, el treball d'Apel·latif. Eh, un... Sara, te sembla que hem tingut un problemeta ah. amb la comunicació amb Ivan Fernández de Córdoba, el director d'este curs, d'esta història de la qual estem parlant, però ara que has eh, fet referència i has dit esperem podem tornar a veure este curt a València. Sí els nostres oients es preguntaran, molts d'ells, no? Uh mhm. -huh. On es veuen els curts? Bueno, pues tenim tenim eh, diferents eh, opcions per a veure curts en, en tota la comunitat valenciana. Per una banda, estan els festivals de, de cinema, tant de, de curts com, com de llars, sobretot de curts, que n'hi ha moltíssims, i precisament este cap de setmana, este, este dissabte, es podran veure en València, Castelló i Alacant una recopilació de, dels millors curs valencians en el que coneixem com la ruta més corta. La ruta más corta. Sí, ¿cómo te quedas? <laughs> m'agrada, m'agrada. El títol està molt bé, molt bé. Pues... Entre un llarg metratge, el mig metratge del Festival de la Cabina i la curta, està bé pots triar. Sí, bueno, com estaven comentant els, els curts, abans de, de parlar de la ruta més corta, eh, el, que, el que comentava Jessica és on podem veure els curts. Bueno, mm -hmm. pues, eh, els propis directors eh, trien de, de fer una estrena, una xicoteta estrena, de, de les seues produccions i tenim per, eh, per altra banda l'Institut València de Cultura en la seva pre, eh, eh, col·laboració en l'audiovisual valencià eh, emit, emet cada, cada any el catàleg de curts, sí. eh, que és un, un recopilatori dels millors curts valencians que ells col·laboren en la seva distribució. Vull dir que n'hi ha diferents formes de veure-los i sobretot en Filmoteca de València de manera eh, anual se fan una, pues unes mm, psicotetes seleccions per a poder eh, visualitzar-los. Sí. O sigui que n'hi ha que estar sí que és de veres molt pendent, perquè sí. no és fàcil trobar-los, no i és, una fàcil. llàstima. Mm -hmm. sí. I, I sempre quan eh, hem, hem escoltat parlar dels curts, que si són el germà menut una miqueta no? dels llarg, que si és una manera d'introduir-se als professionals al sector audiovisual que després voten a fer eh, ja o mig metratges sí. o llargs, això ja no estan així. Sí, jo, jo personalment no estic de, molt d'acord aquesta sensació, mm. perquè pareix que el curs ja, com tu dius, eh, bueno, vaig a fer una prova, veure com és i faré un llarg. Molts eh, directors i directores sí que acaben després fent llargs, molt bé, però també poden tornar després a fer curts, perquè és una forma molt diferent de, de contar una història en 15, 10, 12 minuts, en una producció al millor més xicoteta, però sí que en, el, pues, en el, la qualitat d'actors, equip tècnic i, i distribució que pot tindre perfectament un llarg. De tota manera, eh, a mi sí que m'agradaria eh, trencar un poquet en la sensació de que el curt és per, al, el, per als jovenets o la gent que està començant. Hi ha actors eh, i directors i directores en moltíssima eh, trajectòria que que opten per fer curs. Clar. Passa igual, pense que com en la literatura, durant molt de temps, el relat curt eh, s'ha pensat que era el germà menor de, de, del llibre, sí. no? i no és així. Fa poc va guanyar el Nobel una canadenca que sempre ha escrit per eh, les curs, al final és condensar una història que de vegades pot ser fins i tot més complicat. I en és el cas del curt, eh, hi ha molta gent també que actors inclús que mm -hmm. volen treballar en curs i tenint en compte els llenguatges formals que tenim avui en dia de menys temps també és una bona manera de, de fer cinema Sí, totalment, a més jo crec que, que el que tu dius és, hi ha vegades que és més, més complicat eh, tindre la, la capacitat de, de reduir una història a 10, 15 minuts, 27, que contar en dues hores... Clar, que els personatges dos... prenguin vida en aquest clar, temps. I que, i que tinga un, un contacte en el, en el públic i, un, i una sensació d'història completa, o encara que no estigui completa, història acabada, però una sensació molt bona per al públic. Sara, En esta sección inclourem también hablaré de estrenes. Una que tenim esta semana, una película muy peculiar y a la cual a hacer una ullada, es diu Muchos hijos, un mono y un castillo. Sí. Y du el CJ de Gustavo Salmerón, hoy sí. Nosotros éramos una familia media normal. Con seis hijos pues vivíamos bien, pero tampoco éramos ricos. Era una vida normal con sus economías eh, en todos los aspectos. Nos gustaba vivir sencillamente, sin malgastar. Y entonces mira por dónde nos volvimos ricos. ¿Y qué hacemos siendo ricos? Ya tenía los hijos, ya tenía el mono. Pues ahora lo que necesitaba era el castillo. Sara està... Eh, és una història peculiar a mig camí entre el, el documental i, i la ficció. Per què t'ha cridat l'atenció? Bueno, pues... Eh, eh, per moltes coses, <laughs> sobretot per la, per la curiositat de la història. No? Eh, va estar Gustavo Salmerón, que és el seu director, que precisament avui ha, ha, ha sigut nominat com a millor documental, també, també esta també. pel·lícula, ja que tenim <laughs> una, que tu una ja, col·lecció. ja sabies on posaves l'ull, eh? Home, sí, sí. n'hi ha vegades que t'equivoques, n'hi ha vegades que no, pues mira, eh, avui no s'ha equivocat. Eh, com diem, Gustavo Salmerón ha estat 14 anys eh, gravat a, gravant a, a sa mare, per a que contara una historia muy concreta que, bueno, el título es Muchos hijos, un moro y un castillo, que son como el tres desitjos que, que esta dona que, que Julia tenía en, en, la seva vida, pero desenvolupa una historia eh, que pot, pot costumbrista, pero es la, la, la, mirada de samari y del seus sis Y seguro que alguno algun oient se le ve al cap la, la, de Paco León, no?, sí. Sí, sí, sí, es un, personaje un personaje que por recordar moltíssim a la història de Carmina o Carmina, mm -hmm. i, Carmina sí. i Amen. Sí. I, I sí que és un, un tipus de, de, de dona que, que jo crec que és, està molt bé portar-les a la pantalla gran perquè veus d'una forma totalment natural com desenvolupa la seva vida, no? I ell sí que va començar a, a, a gravar xicotetes situacions en, en la mare que es van donar compte que tenia una història darrere. És com la I pel·lícula jo... Boyhood, que va estar 12 anys gravant des sí. de xiquet de 6 anys fins a l'entrada a la universitat i va guanyar el premi a la millor pel·lícula en el BAFTA, pues, per exemple. El, el, el procés de, de gravació ha sigut una miqueta paregut. No, no, no són actors, per, per, per suposat, són la seva família, sa mare, germans, eh, cunyats, cunyades... Però el procés és... Però el procés és de... Sí, sí. Clar llarguíssim. Jo crec que des del primer moment ell no tenia molt clar que ara va acabar fent un documental, però ell sí que li va treure al final tota la, la capacitat i bueno, pues, finalment s'ha nominat com a millor documental, o sigui que a partir d'este de, divendres en, en València es podrà veure en diferents sales de, de cinema i a veure què, què pues, pareix. Muchos hijos, un mono i un castillo. Amb esta recomanació tan curiosa tanquem la secció de pantalles de Wii. Volies fer un apunt perquè sí. hem parlat del tema dels curts i de, de la, la cita. Sí, i no volia volia eh, acabar sense comentar. Este dissabte, 16 de desembre, tenim la ruta més corta en València, Castelló i Alacant, organitzada per l'Associació Valenciana de Cinema, Institut Valencià de Cultura, Ajuntament de València, en diferents seus, eh, cafeteries, llocs culturals d'aquestes tres ciutats, de tres capitals, trobarem els millors curs de València i tota la comunitat valenciana. La ruta, ruta més, més corta, corta que busquen els en, nostres en oients. En Facebook i en la seva web tota la informació i la il·lustració del cartell és Manuel Garrido eh, fent la imatge del, del gegant d'Arrancapins sí. i les, tota la llegenda que envolta el gegant d'Arrancapins. En València serà en el barri d'Arrancapins on es concretarà aquesta, aquesta ruta. Molt bé, Sara Mansanet, moltíssimes gràcies. A Te tu. posem la catifa roja també dimecres que ve per obrir de nou esta secció. Gràcies. Gràcies a Solo digo que viendo 100 personas en una misma sala y 8 con acceso a la alimentación del presidente... Quería que me trajese una copita de Don Periñón muy especial que tienen en la bodega. Corpus de Corpus delicti, coño. Sin cuerpo no hay delito. Ah, será mejor que le envenenemos. Aquí. Glamour Valencia. Ens quedem a la catifa roja, perquè els fills de personatges com Angelina Jolie, Victoria Beckham, Jessica Alba, de la model, per exemple, també Alessandra Ambrosio o fins i tot els prínceps danesos o britànics passegen amb sabates festes així, a la nostra terra. Es tracta de sabates eh, de mà de Manuela de Juan, que estan fetes íntegrament a la nostra comunitat, a la nostra comunitat, a la comunitat valenciana, concretament a Villena. Antonio López Roca, gerent del grup Tritex, ens visita avui per contar-nos què tenen estos productes per a activar clients tan exclusius i com ha aconseguit esta empresa pegar-hi vot des de d'Alacant fins als cinc continents. Antonio, Benvingut, com va? Buenos días, muy bien. Gracias. Moltíssimes gràcies per vindre al nostre magazín, gràcies per vindre al RAS. I la pregunta és obligada. Què tenen aquestes sabates per a captivar totes aquestes... Mm, com se'ls qualifica també? Celebrities, Celebrities pot ser? Celebrities. Podem dir-ho? No sé si Cristina, la nostra lingüista, estarà d'acord. Celebritats. No? Ho haurem de, de preguntar. Bueno, es un calzado pues eh, de su inicio que está pues, enfocado a estos mercados, mercados exteriores, em, un producto pues, que podríamos cualificarlo como único en cuanto a diseño y calidad. Y básicamente estamos en los puntos que hay que estar. Estamos en las tiendas más prestigiosas a nivel internacional y donde este tipo de gente pues accede, hace sus compras. Y bueno, ha sido un poco mucho, bueno, ha sido mucho trabajo, pero en cierto modo una casualidad que esta gente compre nuestros productos, lo lleven y ya no lo lleven una vez, sino que lo lleven eh, bueno, durante la evolución de sus hijos. Vamos. que la repercusión que dona para una empresa, para una firma, una marca, y si no, que, que personalidades tan tan tan seguidores del les utilicen es impagable. eso no se paga ni a la mejor campaña eh, publicitaria. Eso nos, bueno, nos ha dado mucha, mucha imagen, más que nada a nivel internacional. Eh, nuestras ventas son básicamente el 99% es fuera de España y nos ha dado pues repercusión, muy buena imagen pero bueno, nosotros siempre nuestro, nos hemos guiado por otro tipo de cosas y es una cosa más que es muy buena, Pero El 99% dios que es bien prácticamente sí. fora. ¿Cómo es? ¿Por Per Bueno, yo creo que es un poquito el tipo de zapato que hacemos. Eh, tenemos tres marcas dentro del grupo, cada una con su... es muy diferente una de la otra, pero yo creo que ha sido un poquito... porque no hemos hecho ningún esfuerzo tampoco aquí en España para introducirlas, nos salió bien fuera y nos hemos centrado en sus mercados. A banda del que hem nomenat, qui més les vostres Bueno, pues está desde, bueno, lo que hemos dicho, eh, Angelina Jolie, Brad Pitt, están las, todas las Miss América, eh, desde Hal Berry y su marido, que de hecho llaman directamente a la fábrica para hacer encargos. ¿Ah, sí? Eh, ¿Directamente? Hola, soy Hal O sea, que puede ser que el teléfono ahora sone y podría ser... teléfono móvil no, pero sí que, sí que, en la fábrica hemos recibido llamadas y, bueno, pues son cosas que, que, que te emocionan en su momento y, y, es bonito, pero bueno, eso no quita que el día a día, pues eso, los mercados son complejos y, y es un trabajo muy duro de todos nuestros equipos para conseguir eso, llegar a esos puntos. Estades dient el 99% si poses en Google, el gran Google, Manuela de Juan, la, la marca Tish Shoes, no tixen sabates ni zapatos, directament Tish Shoes, i tu has dit, eh, estem en les tendes principals del món, però hi ha molt de treball, com estàs comentant, com o a poder estar en extendes? con uh es el planteamiento inicial? Bueno, eso ha sido un poquito eh, gracias a toda la gente que, está en este grupo de, empresas. Eh, ir, básicamente, cogerte la maleta, irte a esos mercados y pelearte. Son mercados que están dominados por marcas francesas o italianas. Nos ha costado mucho hacernos un nombre allí y, básicamente ha sido, pues eso, eh, ir, ir a los puntos de venta, presentar el producto y lo que, lo que manda aquí es el producto. Nosotros tenemos, como he comentado, MA, que es una marca pues, pues premium a nivel sport. Manuela de Juan es muy clásica y Aquido es una incorporación que lo comentaremos. Sí, pues, sí, sí, sí, sí, sí, Porque Akido es una línea vegana, y ya sabates veganes. Sí, esto ha sido una nueva incorporación de hace un año porque veíamos que en nuestros propios mercados pues había una, una demanda de un producto un poquito más ecológico, aunque somos la única fábrica ecológica europea que trabajamos sin tóxicos, sin nada, en Manuela de Juan, certificada además, pues aquí dos es un pasito más. Es básicamente es un zapato que no contiene ninguna traza animal. son zapatos realizados con 100% algodón orgánico, con un poquito de poliéster para reforzar esos algodones y un sistema novedoso que es la vulcanización, vulcanización de, goma natural para las suelas, y eso nos abre las puertas a unos mercados totalmente diferentes dentro de Estados Unidos o de Asia, tiendas que ni conocíamos que existían, que están muy sensibilizadas con este tipo de producto y buscan este, este material. La vulga, ¿has dicho eso? ¿Qué es exactamente? Mecanizar es una inyección directa de goma, lo que hace que es un zapato que es lavable 100% en, en las máquinas lavadoras. Son líneas muy básicas, básicas, no diría básicas, sino líneas muy puras en el zapato, lo que hace que el zapato sea llevable 100%, es un zapato diario, pero siempre nosotros somos zapateros y cuidamos lo que es el, el, el confort del niño y el crecimiento del pie que sea correcto plantillas anatómicas, no es un zapato cualquiera. Yo siempre lo digo, parece una zapatilla, pero es un zapato. Sí. Antonio dius, nosaltres son sabaters. ¿Desde cuándo son sabaters? A ver, yo, eh, esto se empezó en 2001, pero es cierto que tengo una tradición en la familia. Eh, mi madre pues ha tenido tiendas aquí en Valencia, en Barcelona y en Madrid de zapatos eh, y de ropa, ahora infantil, y yo pues desde pequeñito pues, pues lo he vivido mucho todo esto. Yo estudié y a partir de ahí pues me interesé por este mundo y hace pues ya 16 años pues empecé con este proyecto, sin fábrica por supuesto. Lo hacíamos, empecé con unas colecciones y bueno, ido creciendo y, ahora pues tenemos dos plantas de producción en Villena y hacemos 100%, el 100% del producto se produce allí. Es, eh, es en Villena íntegramente, es fa toda la producción allí. Todo. importante ese detalle también, ¿y es ven en cuántos países? Pues estamos, yo creo que estaremos ya cerca de los 45 países más o menos que estamos vendiendo el producto. Mercados principales, Estados Unidos y Asia, quizás. ¿Es más exóticos? Sí, un poquito... Vull dir, els que on veniu. Estats no tan exótico <laughs> Así es, es complejo, es, un mercado porque, bueno, eh, para ellos todo es muy nuevo, ¿vale? Y eh, la marca España también es nueva para ellos. Es decir, no allí todo es italiano y francés, igual que Estados Unidos. Nosotros llegamos como, digamos, una novedad. Ya no somos tanto porque llevamos muchos años, pero bueno. Escoltem, si vos pues, de primera mano que es el que més atrau de les sabates per a menuts, eh, els delegats de diferents mercats de Tritex en ho expliquen. Por ejemplo, para nuestros clientes rusos y para países de Europa Oriental disponemos de una amplia variedad de modelos, como pueden ser nuestros botines, nuestras botas, eh, todas ellas se pueden forrar en su interior con lana natural para combatir las bajas temperaturas de estos países. Tanto en la costa este como Boston, Nueva York, Filadelfia, tenemos mucha fama con Manuel de Juan. Los clientes pues buscan zapatos de alta calidad con este toque parisino chic. Mientras que en la costa californiana, Texas y Miami, nuestras marcas Ma y son un referente donde triunfan nuestros diseños casuales y urbanos. Estaba claro que a Rusia no? sí, ver Cambien mold ¿no? Vos adapteu a cada mercado. Sí, nos permite, el ser fabricantes nos permite pues, pues acoplarnos y ajustar nuestras colecciones a diferentes mercados. Por eso Estados Unidos es muy diferente de Asia y muy diferente de Rusia y ajustamos las colecciones a dichos mercados. ¿Y la buchaca? ¿El preu? Que es alguna cosa que estoy <laughs> pensando tenemos, tres tipos de precio. Es cierto que MA es un producto más premium porque, bueno, porque mm, eh, la forma de realizarlo, los materiales que se utilizan son pues los acabados, eh, el diseño, es más, es más, son zapatos más complicados y más, y más específicos, pero bueno, siempre a ver, no estamos por los aires. Y Manuela de Juan, sin embargo, son precios eh, dentro de un zapato clásico hecho de piel, piel curtida vegetalmente, es decir, que no usamos tóxicos, ni cromos, ni nada, 100% ni colas. Es un precio, calidad-precio, y creo que estamos en un mercado y se vende en España. Hemos abierto en Madrid una tienda hace un año en el barrio Salamanca y la verdad que está funcionando muy bien y la gente lo acepta perfectamente. Pero de cuán estén hablando? Pues estamos una 60, 70 euros, Manuela de Juan digamos. Más estamos hablando sobre los, eh, sí, es un poquito más caro, sobre los 120 euros. Y sin embargo, aquí es un precio pues, pues que para la calidad que ofrecemos y para el producto que es, sobre los 40-50 euros es un precio que es realmente para la calidad que estamos ofreciendo en un Made in Spain, todo hecho en, aquí en, la comunidad, es asequible para la mayor parte de, de, la población. En fin, todo depende. Nosotros es cierto que vendemos un producto que visualmente es muy atractivo, pero también vendemos calidad y sobre todo conocimiento. Vendemos un producto para que los niños desarrollen sus pies de forma conveniente, para educar los pies, porque los pies hay que educarlos, porque los pies, si no se educan, conllevan problemas de espalda, de cervicales, eh, a muy pronta edad. Con lo cual es muy importante el calzar a los niños de una forma correcta. Y eso, para eso somos expertos. Comenzaban parlant de famosos, no? Uh -huh. No sé fins a quin punt això vos beneficia fora d'Espanya, m'imagino que sí, perquè vos fa la campanya de màrqueting. I com vos arriba aquesta primera imatge que recordeu el fill de tal porta les sabates nostres, porque eso sería un boom. Pues fue, fue eh, creo que fue en el, en el 2007 o 2000, o 2006, pues fue un. Nosotros teníamos en ese momento, ahora ya eh, trabajamos de una forma diferente, teníamos un showroom en Nueva York y fue nuestro delegado allí que nos, avisó, pues, pues, pues un poco eh, con esa histeria de decir, pues. Y, era, y en este caso era. Rhys mm, em, Reese Wisterton, eh, la, mujer de Ryan Phillip, que fue la que llevaba los zapatos, su hijo. Y claro, fue un poco pues el inicio. A partir de ahí yo creo que fue una escalada de, La que más repercusión tuvo quizás fue la de Sarah Jessica Parker, porque ya unos zapatos que nosotros son líneas infantiles y lo llevaba ella se los compró ella, los llevaba ella. Marcan tendencia siempre, Sara Entonces, claro, unos deportivos que están hechos para infantil y los lleva Sara Jessica Parker, además, en una época que estaba súper, vamos, estaba en el auge con todo el tema de la serie esta de Sexo en Nueva York, pues fue un boom en cuanto a que la repercusión fue importante. Y después, bueno. Si una de estas personas famosas posa una foto en Instagram o en alguna xarxa social y, y, i evidentment vos nomena, això té un efecto inmediato? ¿No té un efecte immediat? Sí, sí, sí, tiene efecto. Realmente nosotros vendemos online y, y las ventas online enseguida Igual no se convierten en venta, pero las visitas... Eh, les visites sí, sí. considerablement augmenten. Sí, sí, és un tema per a tractar amb Marga Cabrera, eh? Per a tar, per Està a estipulat, amb... de fet, Jessica, Eh, tuits de famosos Cristiano Ronaldo, per exemple, sí. estan valorats sí. 100.000 dòlars o 200.000 dòlars evidentment un tuit d'estos pot valdre vos, mira, la, zona de fons la música de, <laughs> lo, de Sexo en Nueva York Claro, y lo bueno de todo esto es que, que es así gratis o sea, nosotros no hemos hecho nada en ese tipo de, de no hemos hecho ningún tipo de inversión en ese tipo de, de simplemente pues servir a nuestros clientes y conseguir puntos de venta importantes Y bueno, está cerca de ellos, básicamente. Esta gente vive en Santa Mónica, vive en Bel Air, vive en West Hollywood, y allí pues hay tiendas y hay que venderles. Y... Pero para competir, al final de trabajar en cualidad con dius tu, mercado el mercat xinès agressiu... Això va a preguntarte yo, jo, esteu... Eh, vosaltres, per exemple, también eh, a, China... Sí. En China, bueno, es un mercado totalmente diferente al americano. Eh, Quizás China, la forma de trabajar es más un poco de asociación con gente de allí, es muy diferente. Eh, Estados Unidos es un mercado más consumista, pero cualitativo que los chinos. Los chinos están consumiendo mucho ahora, pero de una forma muy diferente. Estados Unidos es un mercado más, más estable, mm, no hay tanta eh, de repente hay mucho consumo, de repente no hay. Bueno, es un mercado que funciona, no es fácil porque es un mercado que compra, te consume, pero no te perdona. Mm, los fallos... ¿No te perdonan? No, los errores no los perdonan. Eh, países tan consumistas como los americanos son muy buenos porque te hacen crecer mucho, pero eh, no puedes fallar. Eh, los fallos los pagas, pero, pero muy bien pagados. Entonces, una cosa que es, pues eso, te hace ser, quizás nuestra empresa se asemeja más a una empresa europea, digamos, que a una empresa más española en cuanto a nuestros equipos y a la forma de trabajar por la exigencia que nos marcan tanto los delegados como, como nuestros propios clientes, que no nos dejan pasar ni medio. En em, destaca Antonio, que produïu a Villena, teniu allí dos plantes. ...¿cuánta gente eh, para la vostra Estaremos sobre, sobre los 120 personas directas, ¿vale?, que están trabajando en, las plantas y después, bueno, trabajamos en, en, la zona, pues muchísimas empresas trabajan para nosotros pues porque no todo lo podemos hacer nosotros. Es cierto que es complicado especializarse en todo, es muy complicado. Hacemos, sí que tenemos servicio para todo, pero muchas de las secciones que, que, tenemos en fábrica también las damos a, hacer a, a, a talleres externos que trabajan para nosotros y no hacen ese tipo de producción. Mhm, en quants eh, mercats eh, eh, esteu, ens imaginem que la teua rutina viatgera ha sí. de ser considerable. sí, sí. <laughs> Quin és el teu proper viatge, el que tens més propet en el pues temps? el siguiente és Itàlia. En enero vamos a Itàlia i a partir de ahí Francia i a Mastros. Itàlia, no? que són també, ho has comentat, una miqueta els que més prestigi tenen, no? en temes de, també de moda. Suposo que en el calcer passa el mateix. Italianos, Pero bueno, es una competencia sana, digo yo, porque nosotros ni copiamos, estamos a la par y bueno, funcionamos de una forma, ellos tienen sus mercados, sus clientes, nosotros los nuestros, coincidimos en varios, pero bueno, nosotros quizás son ellos los que van un poquito detrás de nosotros más que nosotros encima de ellos. Sí, es lo que estamos notando que bueno, que los modelos que nosotros sacamos y porque nosotros todo lo creamos, todo nuestros departamentos, nuestra, nuestra estructura es vertical, tenemos desde diseño, desde el concepto del zapato hasta la facturación de ese zapato. todo es en interno. No... Y todas las colecciones tenemos equipo de diseño que desarrollamos todo, con nuestras ideas y con nuestro estilo. No vamos detrás de nadie ni... Es quizás lo que nos ha hecho el que la gente pida nuestra marca, quiere nuestra marca vosotros bueno. Eh, eh, eh Sí, sí, sí, tal cual como copias no, pero sí zapatos que pues, vamos, el mm, es em, nuestro. Em, recorda y, y, muchas veces, eh, pero todas las temporadas. Yo voy, yo voy personalmente a todas las ferias porque me gusta estar en el punto de venta y ver lo que los clientes dicen, lo que sienten. Y bueno, eh, voy y, veo lo que, lo que la competencia hace y muchas veces pues son sorpresas que dices, madre mía, madre mía. Pero bueno, eso, eso es normal, eso eh? no, no, no, pasa nada, nosotros miramos para adelante, no miramos para atrás. Clar que sí, clar que sí. Ens ha agradat molt parlar de glamour valencià, conèixer com una empresa nostra de casa està triomfant arreu del món a 45 països, ni més ni menys, que estan portant les sabates per a xiquets i xiquetes. Antonio López Roca, ha estat tot un plaer i et desitgem moltíssima sort, clar Muchas que sí. Gràcies. Moltes, gràcies. gràcies. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Som ciència, som emprenedoria, som cinema i arts plàstiques, som literatura i música, i arts escèniques, i entreteniment. Cada cap de setmana, a punt vos oferís el Rosquilletres, un concurs deliciós que posa a prova els alumnes de segon d'ESO amb un cabàs de jocs lingüístics que vos deixaran ben enganxats. Un concurs de llengua per a llepar-se els dits Rosquilletres, dissabtes i diumenges a les 11 i mitja en A. Sintonitza amb el medi ambient. Samaruc Digital. Cada dilluns a la una del migdia en A. Hola, sóc Amàlia Garrigós i si voleu endinsar-vos en el nostre territori sonor, el que heu de fer és connectar amb la sintonia d'A Punt. Ahir vos oferirem tota la informació de l'escena musical valenciana, de dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. Territori Sonor. Des de ben menuda ho vaig saber. Cada llibre il·lumina una part de mi mateixa i m'obri una nova finestra al món. Soc Irene Rodrigo i vull que descobrisques amb mi tot el que els llibres et poden revelar sobre la teua pròpia vida. Això és Una habitació pròpia, un programa on parlem de tu a través dels llibres. T'espere tots els dijous a les 8 de la nit en Apunt Media. Estàs escoltant el RAS. Ah! el magazín matinal d'Apur. El Ras, amb Jessica Crespo. Agenda cultural. Agenda cultural. La llum, el color, les espurnes, la música recorreran els carrers del centre de Castelló el pròxim dissabte. Una bona colla de dimonis de xarxa teatres anunciaran l'arribada del Nadal i convidaran castellonencs i visitants a unir-se a la nit màgica que s'ha preparat per donar inici a les festes. Nosaltres ja estem impacients per eh, conèixer més detalls d'aixer correfoc i per això ens acompanya a través del telèfon Leandres Camilla, que és director i cofundador d'esta històrica companyia teatral. Molt molt bon dia, Leandre, com va? Molt bon dia. Doncs pues bé, en, en perfecte estado de revista, que dirien aquells. <laughs> tot a punt, eh, preparant tot, tot que és, com tu has dit, la, la nit màgica d'este dissabte a Castelló i amb moltes ganes de, de fer una nit màgica fora de l'àmbit madalener, que és on portem fent-la des de fa més de 25 anys, i això, i moltes ganes de donar-hi eh, component diferent i festiu i lúdic i de foc a les festes de Nadal. Clar, és fer-les una miqueta també més nostres, no? Com serà aquest espectacle que recorrerà al centre de la ciutat? Bueno, pues com sempre, eh, esta de, des del balcó de l'Ajuntament, Sant Roro cridarà la festa, eh, on apareixeran els seus dimonis, la confraria de dimonis blancs de Sant Roro, junt als músics i, i farem els carrers cent, més cèntrics de Castelló, des de la plaça Major pel, pel carrer Major, del carrer Major Sant Lluís, Sant Lluís carrer Mig, per tornar a la plaça Major. Eh, com el que te dia, una, una festa, com ens han dit en molts llocs, una festa dels sentits, eh, que en este fred que ens està fent ara, jo crec que el, que la calentoreta del, del foc, del foc. i, de, i dels coets i el, les carreres que, que farem que la gent, que la gent clar. passa eh, ens anirà molt bé. Clar que sí, clar que sí. Es, es troba a faltar el, el calor de, del foc en aquests dies tan, tan gelats. Per què s'ha escollit aquest espectacle, eh, este espectacle? Com que s'ha escollit aquest espectacle per donar inici a les festes del, del Nadal? pues mira, això és una, és una proposta que ens fa que ens ve des de, des de BP, BP Castelló, BP Oil. Ells fan, mm. han celebrat en guany el 50 aniversari de, de, la seva arribada a Castelló i volien concloure l'any amb una festa, oferint una festa a tot el poble de Castelló. I es van posar en contacte amb nosaltres i vam estar barallant diverses possibilitats, fer un espectacle multimèdia en la plaça Major, diverses diverses possibilitats i al final vam decidir que un poc el, el, el més popular i el més conegut a Castelló dels nostres espectacles perquè yeah. com he dit el portem fent molts anys a Madalena és l'enigmàtica sí, sí. i és un espectacle molt festiu i que van considerar que seria la forma de, de, de, de fer el seu colofó de, dels 50 anys I, i això va ser pues, pensat i, i preparar-ho tot <laughs> A més crec que és un correfoc que contindrà molts elements tradicionals vinculats a la cultura del foc eh, ens pot explicar quins exactament? Sí, pues mira, el, per exemple, el vestuari, el vestuari és, eh, és un vestuari que vam extraure de les Sant Antonades del Forcai, dels dimonis del Forcai, bueno, de Sant Antonades del, dels ports de, de, de la província de Castelló, que sabeu que fan unes festes espectaculars per Sant Antoni, sí, ara sí. El, el mes que ve, uh -huh. eh, aprofite encara que no tindrà res a veure per a convidar-vos tot aquell que vulga i vulga passar-se per, per qualsevol dels pobles d'esports que fan Sant Antonades perquè són uns, de celebracions, i espectacles dignes de, dignes de, de veure. Ho tindrem en compte i, a més, també, quan, quan s'aproximi una miqueta més la data, donarem compte de totes aquestes cites eh, vinculades a, al Sant Antoni. Molt bé, després també en l'espectacle que vam fer en el seu moment, l'espectacle és que nosaltres el vam, el van crear en l'any 86, en aquell entonces no hi havia colles de dimonis eh, a aquell País Valencià, i, eh, i el que van fer va ser per un costat, del vestuari que t'he comentat va ser recuperar també el eh, que eren els bous de foc, que, mm, que, bueno, que, que, que eren elements molt, molt gastats que també van caure en desús al mateix temps que les estructures fixes de les estructures de pirotècnia tradicional, rodes, ventalls, eh, quadrillos, tot això, que també donat a que a les modernors de, de les grans carcasses i dels grans castells de foc artificial estaven caent o, o ja havien quedat un poquet en desús. Eh, Entonces, eh, nosaltres el que fem és agafar tots aquests elements i, i construir i crear la nit màgica on des del principi fins al final tot és, tot, és, tot partís de la tradició. Mm, tot partís de la tradició amb estos detalls que ens està contant Leandre, però alguna sorpreseta crec que hi haurà. Jo no sé si se pot avançar alguna cosa o ho, deixe, o ho deixem per a, per a dissabte. No, no, si te l'avance <laughs> ja no seria sorpresa. ja no seria sorpresa. <laughs> sí, bueno, eh, eh, alguna coseta hi haurà sempre. Ja te dic, com a Castelló fem tantes vegades, sempre intentem fer una coseta diferent i en este cas, bueno, anem a fer una cosa que tinga que, vindre, que veure amb la pau, amb el Nadal, amb tot això. Ja i algun detallet, algun detallet tindrem. Un poquet el leitmotiv serà el Nadal, evidentment. Hi haurà aleshores un bon grapa de dimonis rodant pels carrers. Quants, Leandre? pues serem uns 14 dimonis i dimonis actors, en este cas no és un correfoc convencional, però és un correfoc espectacle per, per, per entendre-ho, on els dimonis porten cada un la seva pirotècnia, no portem el, el tradicional carro on els dimonis van carregant, és a dir, són, els actors van fent la seva funció de dimoni i actuant, Eh, I portarem també un, eh, entre uns 10 músics també per, a, per al Correfoc. Molt bé, Tots molt bé. per Sant Roro, que com saps és el patró dels borratxos, que en una, en, en, una, una nit com esta pues, bueno, tindrà que celebrar-ho també i tindrà que... que amb mesura, eh? <laughs> amb mesura i moderació, això sí. <laughs> Efectivament. Els ciutadans que vulguin participar, cal que es preparen d'alguna manera, que preguen alguna precaució? Pues sí, sempre ho diem també. Eh, el, utilitzar un calçat adequat, un calçat còmode per a, per a poder menjar se bé, per a poder córrer, eh, i la roba que siga roba de cotó, eh, de cap de les maneres que se'ls ocorre que vindren plumíferes o en roba sintètica, perquè una espurneta que caiga... A Va un... foc? Que, eh, fa foc, no fa foc, però, fa, però, però, però, però li fa forat en seguida. Entonces, com sempre, pues, bueno, una bona gorra, un bon sombrero, un mocador, un apalcoi, i, una, i, i roba de cotó o, caçador, una bona caçadora vaquera, en fi, teixir de, de cotó tot això per als que vulguin participar activament i entrar dins del correfoc. Després, el que vulgui veure-ho de lluny, que també és una altra forma de veure i de disfrutar-lo, pues, bueno, mentre no estiga, diguem, en la zona de foc... Clar, eh, que pues no. això ja simplement eh, a gust del consumidor que vagin abrigadets, que segurament fa fred, <laughs> i poca cosa més. Leandre, no volia desaprofitar l'ocasió, ja que tenim amb nosaltres a, un dels eh, alma mater de xarxa teatre, aprofitem per preguntar-li per aquest projecte també tan important amb el qual comencen l'any i que es presenta, que presenten a l'altra banda de l'oceà, no? pues sí, eh, tenim un escomençament d'any eh, molt apanyadet, que seria jo, perquè eh, anem a estar el 3 al 4 a Múrcia per el dia 5 fer diverses cavalcades de reixos i el dia 6 agafaré l'avió i anar-me cap a Xile, cap a Santiago de Xile, Xile. on fem tres representacions de, eh, del Fahrenheit Arapachis, que és el darrer espectacle que hem, que hem produït, eh, i bueno, i anem a, això, anem a estar a Santiago fent el dia 9, el dia 11 i el dia 14 en diferents indrets de la, de la capital eh, l'espectacle presentant-lo en el Festival Santiago Amil amb moltes ganes també de, de, pues això, de tornar a creuar a creuar la mar i, sí. anar ahir i ensenyar i ensenyar la nostra feina. I quines característiques té, té, té este espectacle que van a presentar, este projecte en el que estan ara també suposa que immersos, ja no només en el d'este dissabte. Sí, però bueno, ara pateix, tu saps que és, eh, com dirien els romans assaltars eh, per la pau que construïen després de cada guerra, entre altres coses per a, per a pregar als déus que no tornara a tindre guerres. Malauradament, de Arapachi no queda ningú, eh, <laughs> es, es feien, i, i les successives guerres anaven destruint-los, i nosaltres hem agarrat això com a leitmotiv per a, per a fer una reflexió sobre la violència, sobre la guerra, la pau i la guerra. Presentem en una primera part de l'espectacle el, la pau, el món idíl·lic, el món, sobretot inspirat en el món rural, en el món del contacte amb la natura, per a, per a enfrontar-lo en aquesta segona part on, on a través de la destrucció de la natura i de la cultura, d'ahir també el guinyo que li fem al, al Fahrenheit de, de Bradbury, eh, a, través a partir d'esta destrucció ens situem en un, en un escenari en guerra, en un escenari bèl·lic, un escenari dolorós. I l'espectacle rematem en, una, en un homenatge al Guernica, on davant del Guernica un poc extraem les figures del Guernica, la mare en el xiquet mort plorant i de més, per a, per a deixar aquest punt, punt de reflexió per, a, per al públic que va veure l'espectacle. Clar, clar que sí, aquest punt de reflexió que tan, tan important I que és. tanta falta ens fa. Tanta falta ens fa, sí, sí que, sí que és cert. Leandres Camilla, moltíssimes gràcies per haver-nos parlat de tots aquests projectes, la propera cita, la més pròxima, a més, este dissabte a Castelló, esperem que vagi fenomenal, i també la que tenen a l'altra banda de l'oceà, a Xile. Moltíssimes gràcies gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres i enhorabona i endavant. Clar que sí, molt bon dia. Bon dia. proposta ens portava a Castelló el proper, dissabte, el proper dissabte, però tenim altres coses, no? altres cites a l'agenda. Dos divertides propostes teatrals les que tindrem esta vesprada a la ciutat de València. D'una banda, el Talia a les 8 es representarà l'obra Pels pèls, una divertida comèdia policiaca que transcorre a una perruqueria. I si els nostres oients s'apunten, que vagin i que sàpiguen que no només van estar eh, d'espectadors, sinó que van a participar d'alguna manera en contrascorre esta història molt recomanable també també. I l'altra proposta? L'altra al Teatre El Micalet, a les 8 i mitja, Nadal en casa, El Cupiello, un espectacle que ens oferirà una particular festa del Nadal d'una colla napolitana. Tornem a la capital de la Plana, esta vesprada, amb motiu del 85 aniversari de l'aprovació de les normes de Castelló. Hi ha una conferència a càrrec d'Andreu Casero que abordarà un tema molt d'actualitat com és la llengua i l'espai de comunicació en l'era Facebook i Twitter és a les 7 i mitja d'esta vesprada a la Casa dels Caragols. En la llibreria Babel de Castelló, presentació del llibre Panderola, el tren de la il·lusió, a càrrec de Javier de Mas. També a Castelló, a la llotja del Cànem, es podrà visitar l'exposició fotogràfica de Fernando Cavallo sota el títol La mirada oscura. I pel que fa a l'activitat cultural d'Alacant, avui pot ser un bon dia per a visitar l'exposició fotogràfica homenatge a Roald Dahl que acull el fòrum de l'EFNAC. Roald Dahl, per a aquells que no ho sàpien, va ser sí. un dels millors narradors de tot tots els temps i a Alacant ha aprofitat el centenari del seu naixement per organitzar esta xicoteta mostra. I a l'Alacant la, també una activitat per als més menuts tindrà lloc a la Biblioteca de la Vila Joiosa, concretament. Consistís en una sessió de contacontes amb relats de tot el món, així que si ens escolta alguna família amb menuts, este pot ser un plan molt interessant per a esta mateixa vesprada. una miqueta veient que l'agenda cultural està tapeïda d'esdeveniments per avui, per als propers dies. Ens agrada sempre acabar amb una mirada a tot el que podem fer a la comunitat valenciana, a tot el nostre territori, perquè els nostres oients tinguin alternativa. Queda molt poquet, en només 6 minuts apleguem a la una, aplega al final del nostre programa, ja pareix que ha passat en res, en un bufit, però les tres hores ja estan quasi pràcticament consumides. El que fem és pegar una última ullada a baixes xarxes socials el que estan dient els nostres oients, Ernest, que estan dient-nos? Eh, des del compte de Twitter Reddit, la xarxa d'instituts tecnològics valencians assenyalen que els nostres companys d'ITEX tornen a ser notícia a un mitjà autonòmic i des de la Falla Calavera ens expliquen que van néixer justament quan moria Canal 9. Ens alegrem de l'arribada d'Apunt i esperem que dediquen algun moment al nostre projecte i altres que es couen a la nostra terra. Felicitats. Ferran Pistola ens llança un toc d'atenció. Una cosa que no m'agrada, diu, de Punt Ràdio és que tinga tantes emissores. Ara han deixat i vagandia per l'olleria, canvies tres vegades d'emissora. Ai, que ha de canviar el dial. Clar, el que diu és que l'ideal seria tindre la mateixa emissora a tot el territori València, Alacant i Castelló. No això sé. són concessions. Si això li ho plantegem José és Manuel com, com, pot, com pot, és, és prou com difícil, pot rebre prou proposta. Crec que hi ha un sistema que canvia automàticament eh, per ahir, es pot investigar però no, no per a nosaltres, sinó per al cotxe. <laughs> I el nostre cap dels de... Els tècnics ens diu i aquest sistema plegarà, s'està treballant eh, en això, eh? Podeu seguir opinant sobre el tema del dia amb l'etiqueta Coixinet al ras corrupció i sobre el personatge avui la guionista Carmen Chávez amb Coixinet al ras guionistes. Recordem el Twitter i Instagram, arroba a punt guionet baix media i en Facebook, facebook.com barra a punt media. I el WhatsApp del programa on podeu deixar els vostres missatges de veu és el 627 04 89 17. Repetim, 627 04 89 17. Baby, baby, can we stay up all night? El nostre propòsit, encara és el nostre tercer dia, també és cert, però el nostre propòsit inicial era acabar cada dia amb una música determinada, no? Tancar el programa, posar el punt final amb una música que escollim i que avui hem escollit una miqueta sobre la marxa, també s'ha de dir. Això, com es cuina el programa, no, no cal que us apiguen els nostres oients, però com que són tan sincers, com que estem al ras, el seu contem. I avui amb què eh, estem disposats a acabar? com a apassionats de la música que som tots, i nosaltres tres, estàvem escoltant abans, en l'agenda cultural a Brown Sugar, molts consideren que és una de les millors cançons de la història, entre les 5 millors, és de Rolling Stones, obria l'àlbum de Sticky Fingers en l'any 71, i ara per acabar, una cançó que dona un bon rollo increïble, i s'ha de dir d'esta manera, és September, és una cançó d'un grup de funk, Earth, Wind and Fire, que, uh -huh. americà, va ser un èxit mundial, i quan la gent l'escolta ràpidament l'identificarà perquè jo crec que és la millor manera d'acabar un dimecres, un dijous, un divendres, qualsevol dia. <laughs> Escoltem-la una miqueta. parlant de bon rotllo dona, que estem tots eh, pràcticament ballant, eh? A esta banda del cristal i a l'altra també. Els nostres oients que sàpiguen que esta nit cal mirar al cel, hi ha pluja d'estreles, així que ho tinguen en compte que és una cosa digna de, de veure pluja Teles, esta nit. Moltíssimes gràcies, Ernest, moltíssimes gràcies, Joan. Tanquem així la tercera edició del RAS, del magazín matinal de punt. Nosaltres, com sempre, abans d'anar-nos-en, donem les gràcies també a Txelo Rivera en la producció, a Pepe Moreno, que està al capdavant del comandament tècnic i que tantes vegades ens salva, i sobretot, moltíssimes gràcies a vostès, als oients, per escoltar-nos i per tindre també paciència amb nosaltres. Ens estem coneixent, ja tenim fet concretar la nostra primera cita. Quedem ja per a la quarta. Serà demà dijous de 10 a 1 i el divendres anirem a Alacant. Volem acostar-nos la ràdio, volem eixir dels estudis de Burjassot perquè ens posen cara, o no, millor, perquè nosaltres els posem cara a vostès, als nostres oients. Moltíssimes gràcies. Ara no se'n vagin de la sintonia de punt perquè hi ha molt més que escoltar, hi ha molt més continguts. Ara és hora de bona literatura. share